Itanong mo kay Kuya Jobert. Hello? Good, Hello. good evening. Magandang gabi, ate. Good evening po. Yes, dear? Uh, Kuya Jobert, nag-consult lang po about love Okay, life. okay. <laughs> um, ano po kasi, nagkaroon uh, po ako ng boyfriend na ano seminarian. Ay! Mm. Ay! Tapos, tapos po, yun, naging kami nung ano, nasa seminary po siya. Tapos, lumabas po siya. Tapos po... Hindi na siya uh, bumalik? Mm, opo, hindi na po siya bumalik. Pero, well, tapos tinanong ko po siya kung ano, ano pong dahilan niya. Sabi niya po, ano, hindi lang daw po ako yung dahilan. Meron pa din daw iba. Mukhang... May, may kasamaan daw siya ng loob siguro na ano niya din. Kapa niya seminarian. Tapos, Ayun po, naging kami. Kami po nang lumabas sa kami pa. Nag-enjoy sa iyo yun. Po? <laughs> <laughs> Nag-enjoy. <laughs> Tapos, pero ano po, parang boring yung ano. Relationship niyo? Siyempre, kasi galing siya sa loob. Hindi siya, hindi siya sanay. Na mga may ka-holding hands na babae. Ano, hindi, hindi naman po yung ganong kaboringan. Ano mm, tayo dito? Meron ding konting saya. Eh, <laughs> ano po kasi, parang hindi po kami masyado nagkikita. Kasi nung lumabas naman po siya, pumasok Buti hindi ka niya binibindis yun ang lagi. <laughs> hindi pa ako naman yung pumasok sa kumbento. Ha? Aw, Nagma- nag... nagmadre ka? Hindi po, nag, Lumabas ka din. <laughs> o pagmamahal. Yung nagawa niyo doon, nagbabakasyon lang kayo. Hindi naman po. Tapos yun, nag, ano lang po, last, Kinalbo ko na rin. ah, po? Hindi po. Hindi ba kinakalboy mo? Hindi. Akala ko kinakalbo daw eh. Hindi, hindi kinakalbo. Ah, hindi. Sorry. <laughs> hindi ko kasi tinignan sa libro. Oh. <laughs> maiksi lang po yung buhok. Oo, oh, ah, ah, maiksi lang. Maiksi lang. Bakit ka lumabas? Na-miss mo? Hindi naman po talaga ako. Parang nag-search in. Ganun. Ah. ah, nag-search. Ano bang meron sa loob ng kumbento? May mga TV ba doon? Meron po. Ano, pinapanood niyo isang channel lang? Hindi po. May cable. <laughs> May cable din? Opo. Lahat pwede niyo panoorin? Opo. Ay, lahat? <laughs> Opo. Ah, hindi, eh, lahat nga. Sabi ko lahat nga. La- comedy, mga ganon. Opo. Ayan. Tapos, lumabas ka. Ilang taon siya doon? Ilang taon ka doon? san, uh, lang po yung mga ano, san, Up. sandali lang po yung mga week, ganun. Ah, ah, hindi pa to nakapag-uniforme. Nakatapis lang to ron. <laughs> Tapos, edi eh, yun po. De, nag-last lang po yung relationship namin ng nine months. Tapos, mm. eh, nag, ano, dahil po dun sa, ano, lack of communication. Mm. Tapos po, nagkaroon naman ako ng bagong boyfriend. Ano At, naman to ngayon, monk? <laughs> Hindi po. Ano, addict sa Dota. Tapos yun. Nag-date kami <laughs> dahil sa Dota. Adik sa Dota? Iba-iba rin ng mga nagiging boyfriend mo. Ah. Si Minarista, adik. Wala ka, ayaw ba magkaroon ng boyfriend na ex-convict? pag-iisipan ano, ko pa po. Wag. Hindi pa. Tapos yun, 10 months lang po kami nung ano, nung, nung pangalawa ko pong boy. Mm. Tapos ngayon po, in-expect hindi na kami mag, wala na kami kasi kami communication ng ex kong seminaryan. Oh. Tapos po, biglang, ano, after nung breakup ko, parang sabi ko, ayoko na po. Tapos ngayon, ano, bumalik yung, ano, nakipag-communicate ulit yung ex-seminaryan. Mm. Tapos, ayun po. Yung sabi niya, born again na siya. <laughs> Hindi po. Ayun. Eh, hindi pa rin po sa seminar. Ano, sa, ano, nagtatrabaho lang po. Ah, nagtrabaho na. Ah, tapos, opo. Ah, ngayon, ah, nag-last lang po kami ng 11 months. Pero hindi po kami parang war. Ah, anong trabaho niya ngayon, albularyo? <laughs> hindi po, nag-training pa siya para mag-abroad eh. Ah, mabuting. Tapos, opo. Tapos yun. Pero hmm. yung... Ano, bali tanong mo? Ayun po, kasi may, yung communication namin, parehas din po nangyari nung, ano, nung naging kami pa. Nung first... Ganun ulit, nakabuo, wala, walang wala boring. Po. Pero, ano po, mas exciting naman nung pangalawa na. Ay, <laughs> may natutunan na. May natutunan na. May nangyari na ba sa inyo? <laughs> Wala pa po. Na mga kwentuhan o ah. ganun. <laughs> nagkikwento. meron pa po, meron. Mas marami sweet. ng community. Mas sweet na kayo ngayon. Tala, talagang pinaghahandaan nyo ngayon yung para sa isa't isa. Opo, tapos nga- kaso naghingi po ako ng... Naihi ano, ka? Ng, Nanghihingi? Ah, nanghingi. <laughs> ng, ano, ng time po para sa studies ko naman. Very good. Kaso po, parang, ano, pumayag po siya. Okay po kami. Kaso, parang wal- after nun, wala na, wala ng communication. Kaya yun po, nalilito po ako kung ano, kailangan ko po bang mag, mag parang hintayin oh. din po siya. Hmm. Eh, habang hinihintay mo siya, pumasok ka ulit doon. <laughs> sa uh, konvento po. Oo, magtanong ka sa Diyos kung saan ka ba nararapat. ha? Ganun. Oo. Eh, kaya, eh, o pumunta ka sa isang lugar na walang katao-tao. Sa bundok. Anong gagawin niya doon? Mamitas ka na <laughs> mamitas. Yan, mag-soul searching ka ulit. Ulit. Oo, malay mo talagang mayroon kang may calling ka kung saan man yan, tawa puntahan mo na yan. Malay mo kunin kang artista sa Sudan. <laughs> o singer sa India. Halalalahi, halalahi, halay. <laughs> Paano kinuha kang singer sa India? Tapos gagawin kang superstar doon, pero kailangan mo kabisaduhin ng isang album, ganun yung mga lyrics. love song nila eh. Alalahi, lalahi. Oh, Ay, iya. mahalak mo na kaye, I love you. Kaya oh. mo yun? Subukan mo nga. Sige na. Subukan ko? Sige, sige. Sige na. Sample po ulit. Alalahi, alalahi, alalahi, alalahi. Love song yan. Ito, love meron ako silib. Yan, ito ha. Ah. The, the most popular love song in India is this song, Alalahili. Alalahili. Kaya mo yun. May Tagalog. May narinig ako Tagalog. wala, <laughs> wala, wala. Sige, subukan mo. Game. Alalalahay, alalalahay, hay, lalalalahay. Game. Alalalahay, hay, alalalahay, hay, alalalahay, hay, hay. Ay, grabe, naiyak ako ah. <laughs> Naramdaman ko ah. Naramdaman ko. Medyo, malung medyo mabagal tapos malungkot. Ganito. Alalala, hila, hila, la, halala, You with feelings game. Okay, okay. Ladies and gentlemen, from India, superstar. Go. Nakakaiyak. Nakakaiyak. <laughs> Kung naiintindihan nyo lang ibig sabihin ng kanta na yan. Ako, ano? Ano ibig sabihin ako. pala nun? Ha? Ha? ha? Ano ibig sabihin nun? Wala. Walang ibig sabihin. <laughs> Tungkol yan sa isang lalaki na nagmahal at iniwan siya ng uh, mahal niya. Alalahalahih. lalahay <laughs> Nakakapagod pala yan. Kanta na yan. Alalalahi, lalahay, hey, lalalalahay, hay, la, lalahay, hay, hay, hay, hay. You know? Dapat may ganun yung huli. Hay! Alam yun? Isa nga. Sige na. Kasama may alalala. Ano yun? Hindi, alalalalala. <laughs> Good. Game. Alalala, Alalahay. Game. Parang baboy lang. Go. Okay. Alalalahay. Hinihigup mo eh. Huwag mo higupin. Patulak. Alalalahay. Wait lang. Ang damo. Ano yun? Game. hey. Yun. Alalala. Hey! Galing! Nako, nainis ako doon. <laughs> Galing ate. Sige, maraming salamat po ha. Sa IFM, siguradong... Enjoy ka. Tanong mo kay Kuya Jobert. Yun pala. Grabe. Ang galing niya, no? Pero wala ang panalo yan sa doon sa ah, yung pinakamahabang kanta Mm, ito. Oh. sa China yun, di ba? Yung sa- China. The longest song ever made was the song entitled I'm Long. Seven hours. Itong oras na kanta. Huwag niyo pong pakakanta yan sa laban ni Pacquiao. Bubugbugin kayo doon. A gentleman from China. Gagumano na, taalisan na yan. Sigurado mga tao. Siya na naman! Seven. Kumanta daw dati yan sa ano eh, sa ano, inimbitayan ni, ano, ni Obama. Pinakanta sa inauguration niya. Kumanta daw. <laughs> Tatlong oras? Tatlong oras? Hindi na pinatapos ni Obama, binaril daw ng Secret Service sa mukha. <laughs> Kill that guy. <laughs> so humiliating. Taking all my time, kill that guy. Pinatay. Pinatay. Wakanda. Wakanan pa rin yung chiko. Chong lai chai. Chong chalai pang. Sabog na yung utak eh. <laughs> Di ba, imiiling-iling na daw si Bush nung, ay si Obama ng mga one and a half hour na, I'm, I'm not liking this, man. <laughs> Dalawang oras. So um, disgusting song. So humiliating. <laughs> hey, kill this guy. Pinatay naman. <laughs> You see, all the all the people are, are waiting for my, my, speech, and he's taking all the time. Oh my gosh! Still, see, still singing. Come here, both all of you, kill the <laughs> Take him out, kill him at once. Brutal naman, presidente. <laughs> Habang, habang pinapatay na, kumakanta pa daw. Eh. Lala, hinihila na palabas, kumakanta pa raw eh. Chong Lai showers. Parang nagtataka pa kung saan siya dadali. <laughs> Pinalo na ng Barney sa bibig, kumakanta pa. Stop that. Chonglai. May iling daw. Pa! Kumakanta pa, dudugo na daw. Oh. Take him out. Take him out. Please, kill that guy at once. <laughs> Grabe! Itong oras ba namang kanta? Ano ka ba? Maiinip na yung mga dahil kaya ang senador na naghihintay sa kanya mag ano, State of the Nation address sa yun eh. Kumanta ba naman? Sa, no, kaya nga, di mo pwedeng pakantayin yan sa mga... No, no, nag-standing. Kasi sabi niya, bring the, ano, the, ano, the most popular foreign singer. Eh, yung, ano, yung, parang, ano niya, yung... PA, Sikat pala yun eh. PA niya. <laughs> yun ang kinuha. Where did you get this guy? Sabi ni Obama hey, all of you, kill him also. <laughs> Pinatay din yung, yung nag-recruit. Pinatay din, napiko, no? daming guys nung tinawag daw yung pangalan ng kanta kumanta si Obama ro papalakpak pa, pa eh Shing, full orchestra pa raw eh kumanta na oh may mga ganun tumutangat tungo tanga tango tango pa raw si Obama oh. wow so good yan na <laughs> Mga isang oras na. Ooh. Why is it, why is it taking, is he, why is he taking so long? <laughs> Kalahati. Woohoo. So long, huh? So, so humiliating. So annoying. You. <laughs> Sniper killer. sniper. hey, you. Where's that? What's that in at your belt? in your belt? It's grenade. Throw that to that guy. <laughs> what? Where are the dogs? Release them. Eat that guy. <laughs> Kinakain niya kumakanta. Hey, where are the tanks? <laughs> Run him over. <laughs> Sinasagasaan daw. Run him over. Shoot him with the tank. <laughs> hey, where are the missiles? Tie him and release the missile. Tie him to a missile and release him to the moon. Let him sing there forever. Ginawa daw ni, ano, ni Obama, okay, hindi, nag naawa daw talaga. I will make you sing again. Really? You're the only one. You're the only person who will make me sing again. Thank you, sir. That's the, ano, yung ano, I, I'll make you sing tomorrow. Pinapunta raw siya sa ano, sa la, NASA. Kung alam mo siya sa pinakanta, sa ilalim ng space shuttle. Ten, hindi niya alam nagbibilang ghost. Go there, under. Ten, nine. Buhog, lumabas yung apoy. Tunaw yung... Alam mo, ha? Yan, nawala. Nawala yung senior. get, get the Navy SEALs. Slice him down. Iniwa. Kumakanta daw eh. Ah, inauguration eh. Get the best archer in the world. Shoot his mouth. Ayaw kasi tumigil daw. Yat, nako, napiga. Napipikon na ako, ha. Ah. Sabi ko, Rebus, I'm ano, eh, get the best archer in the world. <laughs> Kinuha pa? Ah. Kinuha pa. Eh, madali lang naman yan. Eh, jet ang sinakyan. May radyo. Sir, I'm here, sir. Where are you located? Sir, at the top. See that guy singing? Spin his <laughs> Where's your arrow? Sir, here. I'm ready prepared. Okay? Put an arrow. Stretch it. See that guy singing? Yes, sir. Shoot him in the face, two arrow. <laughs> one in the brain, one in the mouth. Ay, <laughs> visit na singer yan. Kaya Pel, tawag po kayo 584-5545. Itanong mo kay Kuya Jobber! Itanong mo kay Kuya Jobber! Hello? Hello? Yes, sir! Magandang, Magandang gabi! gabi. Magandang gabi rin po. Mm-hmm. Uh, Kuya Jobert. Ay! Tatanong ko lang po kasi ano po, yung, yung daddy ko po laging mainit ulo sa akin. Lagi mainit ang ulo ng daddy mo sa'yo. Oo. Oh, Ginagawa ka siguro. Ginagawa ba matigas ang ulo mo? Hindi naman kayo, Jabber. Pag may magtatanong na ako, laging nakasigaw. Yari, Daddy, uh, nakita mo ba yung ballpen ko? Ano sabi mo? Oo, oh, oh, ganun. Ballpen lang eh! Tatanong mo sa akin! Ganon? Oo, Kuya Jobert. Hindi ko maintindihan kung bakit. Eh. May, may na, ano, hindi naman matigas ulo ko. Yung mga ganun. Baka naman, nasan ba mami mo? Uh, nasa work po yun. Mm, sa ibang bansa. Ah, baka ikaw ang pinagbubundo na ng galit. Oo. Oh, Pag nakikita yung mukha mo, kung wala ka, na, mami mo andito. <laughs> Siguro namimiss na. Oo, oh, naman. Namimiss Namimiss niya yung mami mo. Dapat nga, kayong dalawa magka-banding lagi. eh. Dahil wala Oo, yung mami mo. boy. Ba't kaya mainit ang ulo niyang daddy mo na yun? Alam ko na. Ano po? Ano yan? Kulang sa, alam mo na yun, Ay, the oo, moves. kulang sa damo. Sa The movements? Mm, the movements. Wala bang the moves, daddy mo? Eh, di ko po alam. Kasi po, nakiki- pag nakikita ko, hindi niya pinapakita yung cellphone niya sa akin eh. Oh, Pag may mga baka, baka puro ano, puro bold yung nakalagay. <laughs> Kasi wala yung mami mo. <laughs> Naglalagay ng gano'n. Naglalagay ng bold. Siyempre na, may miss niya mami mo. Eh, normal lang yun minsan na gumawa siya ng parang kaysa mang babae siya. Oo, oh, sa bagay. Hmm. Pwede na siguro yun. Pwede na yan. Eh, kaysa naman, wag lang mahuhuli mo, nakakahiya saka lagi niya akong tinetext pag ano, pag nasan ka na ganun. Tinatanong niya kung nasaan ako. Oh, natural lang yun. Natural pero lang kung kalalabas mo lang ng pinto, tinanong ka kung nasaan ka na, may problema yung daddy. Hindi, parang lagi niya tinatanong kung... Baka <laughs> magpaalam mo lang, dad, alis na ako. Sige, paglabas mo ng gate, asan ka na? Sige pa lang po. Kalalabas ka, sabi ko lang sa'yo, alis na ako. Tinatanong niya, Kuya Jumper, kung nasa na ba ako, kung pauwi na ako. Parang ano, huwag ka muna uwi. Ganun, parang ano. Huwag ka muna uwi. Mm. Ah, bak ay, wag ka muna umuwi. Wag ka muna umuwi. Yan ang matindi. Tapos matindi yan. Pag ba, oh anak, tulog ka na Gabi na. Bye-bye dad, good night. Pag akit mo sa kwarto, text sa'yo. Saan ka na naman? <laughs> May problema na yan, daddy mo, pag ganun. Tinutulog niya na ako eh. Ano ba? Ay, oo nga pala. Sige, May problema sorry. na sa pag-iisipin. Kasi Oo, ano may- eh, Dati po kasi siyang ano, ah, Ano siya? patay. siguro yan. Muli, ah, nababala na sa sarili. Ano ba siya dati? Ah, ano, dati po Spiritista? sundalo. Ay, sundalo? Opo. Sundalo. Saan ba naka-assign yan? Sa mga kanyon? Baka sa po, dati po sa Cotabato po dati. Ay, oo, warasyak daddy mo. <laughs> <laughs> na warsak. Siguro na, nasabugan ng mga mortar yan sa Kita gilid. po, na. Ah. ano, pag normal pa po ba yung pag natutulog siya minsan? Sumisigaw. Dapa! Dapa! Gumagano po siya. <laughs> Ay, warsak nga, daddy mo. Huwag ka lalapit dyan pagka may awak na. <laughs> Ilayo-layo mo mga baril yan pagka ano yan. Baka may mal- malimpungatan yan. Sabihin sa'yo, abo sayap. Papapapap, pinagbabaril ka. Kapag umaga po minsan, ano po, Oh. kumakanta po siya mag-isa ng ano. Anong kinakanta? Panghinirang. What? Ay, may tama nga. <laughs> Tension! Gano'n. Huwag kang lalakad, huwag kang maglalakad. Dupang hinirang. Ginaganon ka. Masama, okay lang yan. Masama niya. Ang bago kayo kumain, imbis na magdasal, magpanatang makabayan. <laughs> Napaling. <laughs> Anak, huwag mo nakakain. Teka lang. Sabi, kala mo, magdadasal biglang. Paratang makabayan, inibig ko ang Pilipino. May tama na. Tatay mo, no? Panatang makabayan habang kumakain. Medyo nakakaya na nga po sa mga... Tapos, tapos pagka nasa CR kayo, sa sinihan, i- kayo biglang kakanta ng Ang Bayan ng Pilipinas. <laughs> May tupak na yan. Nakakaya, nakakaya na. Huwag na huwag ka magpapaputok ng itong bagong taon ng mga paputok sa tabi niyan. Tatalon sa bintana yan. Mag-iingat ka. Kaya ang daddy mo pag bagong taon, kung pwede lang bago matulog, pusasan mo yan. Kasi baka mag, magmamaril yan. Magrumentado yan. Kaya na sila! Ikaw, hostage ka ng daddy mo. No? Gagalaw, daddy, anak mo ko. Anong anak, hindi kita anak! Hostage kita! Paano tayo makakalabas kayo dito? Tigil mo ako paputok. Kayo magpapaputok. Hanggang alauna yan, hindi titigil ang paputok na hanggang alas dos yan. Nakaya na nga po sa mga kapitbahay minsan eh. Okay, Bakit? Bakit? Anong ginagawa sa kapitbahay? Bakit? Yun nga ang po. kada kahit Kay pupunta Pag, ng binyag, naka, naka full battle gear. Tapos <laughs> pag dumaan po siya sa ano, sa maraming tao, bag, bawal po siya titigan. Ala. Ibiliwin tatay mo sa kaya po nung tapaoy sa kabayo, para hindi siya matitigan. dire Diretso lang ang tingin niya, no? Inilalagay sa gilid ng kabayo rito. Kailangan na po. talaga. Parang tinitit, pag tinitingnan tatay mo, anong ginagawa? Pa? Nangaaway. Opo nilalapitan na po. Tapos kung mga ginagaya niya po sila ng Robin Padilla, yung mga pananal, yung mga salita po. Idol niya si Robin? Mm. Ay, may problema ang tatay mo. Pelikula lang. Kung gusto eh. niya magwala ng ganyan, alam mo, pag gusto niya mangursonada, dahil mo sa presinto. Para yung mga polis pag gano'n niya, ikulong agad siya. <laughs> Di, bawal nga rin po tumawa, tumawa sa loob ng bahay. Bawal. Patay ka dyan. o di umiyak ka. <laughs> bawal tumawa. Ba't tumatawa ka? Sinabi ng, ang bayan kong <laughs> Puro ganun, no? Tapos pag nagisima kayo, masama niyan. Pagka, imbis na manamin yung kakantayin, ano? Awak-awak na po tayo ng kamay. Ang bayan. <laughs> Ano yan yung problema yung tatay mo. Feel na feel pa, no? Lupain ng gintot bulaklak! Gumagal na mag-isa. Tinginan yung mga tao. Tumigil, di nakatingin sa kanya, oh. Tapos pagkakain ng ostya, nakapila. Susubuan ng ostya. Sir, yes, sir! Imbis, <laughs> imbis na amin sa no? Nagulat yung pare. Huh? Subukan na ng ostya. Pag subo ganun, kukuha niya sabay susubo. Sir, yes, sir! right away, sir! Ah, ganun, no? Ay! Gulat yung par. Nagulat yung par. Sabi na par, what's this? Di pa po, na, di pa po naman po ginagawa yun. Ay, hindi pa naman. <laughs> yun Yung napakadelikado. Delikado. Kaya nga po eh. Tapos pagka, pagka, ano na, hindi ba yung ting ting ting ting ting ting ting tatak na yan, no? Sir! Revelry. Kala niya yung pangting umaga. Hoy! Hoy! Yes, sir! Yes, sir! Pila ganun. Inabad yung pantalon. Magkabad ng pantalon. Naka-short. Naka-shorts na lang. Grabe siya pare. Ang bayang Tapos, pag nangungumpisal pa, pag nangungumpisal, papasok sa confession booth, uh, anak, ano po ang um, ano po ang atin? Sir, uh, I want to apply for Army Philippines. Kaya niya nagre-recruit ng army, confession booth. Pagpasok daw, nakagano, umupo, oh, sabi si Silip yung pare. Sir, I'm Corporal. This, I would like to apply for Petition for for me to die. Ah, ay, anak, mukhang nagkamali ka ng pasok. Hindi po to, hindi to ano, army. ah, kung dito army, NBA ka! Lumabas ka dyan! Subukan niyo pa. Natakot yung pare, tatakbo. Ah! Tatakbo. Sig- siguro po kasi natroma kasi dati po. Oo ano, nga, po, oo, warsak nga. May, may muntik na po sila ma-ambush dati sa Isabela. eh. Oo nga, eh, maintindihan mo na yun. So, <laughs> Jogging sa... <laughs> pero kasi po minsan malambing siya. Oo, malambing. Magugulat na lang ako minsan biglang magagalit pag Daddy anong ulam? Tapos biglang ano po. Ah, sinigang. Diyan, buksan mo na lang dyan sa, ano... Diyan, sa may, ano... Diyan. Diyan nga! <laughs> Sabi lang yan eh. Tigas ng ulo mo. Ang ba... Ganun. Papatingin ko na nga po eh. Pagka, ma- magulat ka niyan, pag uwi yung nanay mo galing abroad, pagpasok sa pinto ng nanay mo, halikan ka ng nanay mo, ay, pagbaba ng daddy mo, lalapit sa mami mo yan, give me 100 push-up! <laughs> push-up yung nanay mo. More, more! takot na takot yung nanay mo. Ano nangyari sa tatay mo? Yan, yan ang mga ano. Intindihin mo na lang, warsiak pala. Dapat pinapacheck up mo yung tatay mo. Eh, kasi po, pas, para po pasumpong-sumpong, di ko rin po kasi may... Eh, ganyan talaga, hindi naman laging warsak yan. Naaalala niya lang yan, bumabalik yung mga alaala niya dyan. Oh. So, normal lang po yung minsan pag... Yung alaala, normal, pero yung tatay mo, hindi. <laughs> yes, sir. <laughs> Ang sama niya, ano? Tapos yung nakatikas pa nga sa jeep. <laughs> Nasa bus nakati. <laughs> sa MRT. Ting! <laughs> Sikip-sikip nakatikas pa nga. ano palag kayo? Ganun din. May baril eh. May baril eh. Tatay mo nagdadala ba ng baril pag naglalakad sa kalye? Hindi po. Min- uh, hindi naman po. Batuta lang po. Ay, parang... May lagi ano? pong may hawak siyang kahoy pag ano. Ay, may tama na nga. Army, tas batuta ang dala? Batuta Army? Naku, mamamalo yan. Kaya nga po, takot po sa kanya pag may dumadaan pong ano. Baka pakiramdam niya, drill sergeant pa rin siya. Oo no? nga, hindi yun. Baka sabihin niya minsan, pag sumigaw ng Maitor yan, iba na yan. Maito! <laughs> Sundalo kay Maitor, no? Kasi may batuta. Intindi mo lang yung tatay mo, ha? Opo. Medyo sabay-sabay mo lang konti, pero wag kang mag... Pag kumanta siya, wag kang kumanta. mamay sabihin niya, tama yung ginagawa niya. <laughs> Hindi na Alalayan mo pag magkukumpisal, baka mapahiya siya sa pare. Ha? Opo. <clears throat> sa Kuya IFM! mo. Kaya Jabert, tinatanong ko lang kasi, tinatanong po ng kaibigan ko, sino po daw si Mang Lando? Ay, si Mang Lando. Sabi ko nga, di ba, siya yung number one DJ sa Guatemala. Uh, mm, nung, nagkaroon, nung, nung nagkaroon ng civil war doon, pinatay lahat ng DJ doon, si Mang Lando lang na nabuhay. <laughs> Kasi, pero nabaril yan ha, si Mang Lando. Inabot niya sa katawan, 500 bullet wounds. <laughs> yung puso lang ang hindi tinamaan pero buhay. Dinala raw sa ospital yung katawan ni Mang Lando, gutay-gutay na. Uh, Tapos, <clears throat> yung morgue, iba-ibang, pata, iba-ibang parte ng katawan, ikinabit kay Manlando. <laughs> Kung mapansin mo si Manlando, laki ng ulo, late ng katawan. Ano ang totoong pangalan and decent na ni Manlando sa ano sa ano Pag DJ niya sa Guatemala? DJ, DJ Frankenstein ang tawag sa kanya doon eh. Yordaman yun. Mamahalin kaya yan. Maabot ng basta. Daan libong sweldo ni Mang Lando na ano, DJ. Papatugtog lang yan ha. Hindi pa nagsasalita yan. <laughs> Grabe. Wala pa po ba kayo madededicate sa daddy ko? kanta? Ay, wala si Mang Lando. Wala malis, si Mang eh. Lando, eh. malis. Nandun sa taas, hinahabol eh. si King Kong. Umakit pa naman kasi sa torre eh. Matindi to si Mang Lando. Kala mo, all around to. Dati tong ano, Royal Navy. Tapos nag-Green Beret. Tapos naging ano, um, pumasok to ng Charles Angel daw dati. <laughs> Yun lang, Dre. Tawag ka pa, ha? Maraming salamat Mamaya. po. Ay, hindi pala. Magpapaalam ka pala. <laughs> Sa IFM, siguradong... Enjoy ka! Itanong mo kay Kuya Jobber! Grabe talaga, pag ganun yung tatay mo, tapos sinama mo sa simbahan, tapos yun ang gagawin. Oo, kakanta ng ano. Hindi mo rin alam kung anong mangyayari kasi sa isip niya, hindi mo alam yung anong... Ah, di ba nga, makarinig ng bell, nagja-jogging, tapos susubuan ng ostrich, sumisigaw ng, Yes, sir! Yes, sir! Thank you, sir! Gumaganong-ganon, no? Ay, tapos Ay, siyempre, hirap. inom ng alak yung pare, uy, tataas yung chichat. No drinking the training! <laughs> Siligawan mo sa misa. Hey you! Don't drink while in training! training yung pari. Kagulo, panggulo yun. <laughs> Ay, ako. Oh, maaga na. Tawag pa kayo sa 584-5545. Itanong mo kay Kuya Jobber! enjoy ka. Itanong mo kay Kuya Jobber. Hello? Hello? Hello? Hello, ah, magandang gabi. Ah, Anong pangalan mo? Ah. Sir, Si, ah, si, si Buboy, Buboy. Boboy, oh, anong tatanong mo kay Kuya Jobert? ah, uh, Kuya Jobert, Oh, boy. Uh, Kumusta? may, itatanong na ako sa'yo. Oh, <laughs> sige. Parang mga nahihirapan. Ano, ano ba? Asan ka ba? Para nasa yungib ka. na, <laughs> ano? Nasa bahay lang pero uh, Kuya Robert, wala na akong ibang ma... Mm. Matanongan eh kasi... <laughs> ano ba yan? Ano ba problema Brad? Parang may, malalim yung problema. Ano ba yan? Kasi hmm. medyo... Ano? Paano ba ito Kuya Jobert? Yung... Lalo na kasi parang Hmm. Hindi ako makaupo eh. Bakit? Wala ka bang puwet? <laughs> wala kang puwet na wala kay Silya. Anong problema? Parang pamilya din problema mo. Hindi ka makaupo. Tapos parang nanghahabdi yung... Ha? Hindi, di parang oo, yung parang ma-update siya. <laughs> Mahabdi? Alin, tumbong mo? Hindi, ano, Yung, yung bilog. Yung nilalabasan ng ano, kinain. Na? Alam ko na yan. <laughs> Ako, masakit yan, boy. Ano yan eh? Oo. Yun yung sakit ng mga ano. Ano bang probinsya mo? Uh, Bicol. Ay, nako. Alam ko na yan. Yan yung mahirap, um, ano, di ba? Magpupo. Uh, Mahabde, ano yan? Almoranas? Oh, yun, yun. Wow, wow, wow. Mahabde? <laughs> Habde yan eh. O yan, ano ang tanong mo dyan? paano bang paano bang ano uh, yung parang para makatulog naman ako. Makatulog ka. Alam mo yan, yung sakit na ano, Jay, Nako, grabe yan. Yan yung, yung sakit na makakalimutan mo lahat talaga ng problema mo. Kasi matutuon lahat dun sa put <laughs> sa tumbong mo yung ang abdi niyan. Yan yung nakita na ako ng ganyan eh, kapitbahay namin. Mm. May sakit na ganyan. Pag pumapasok sa CR, pag sara, yun yung biglang may maririnig ka na <laughs> <laughs> Tapos <laughs> gumagapang, pawis na pawis. Eh, <laughs> Gumagapang oo, sa CR? Eh, lalaki yun eh. Pina, binigyan naman niya na ako ng pagkakataong silipin kung ano yung nangyayari doon sa likod. May <laughs> nakita akong ano, Brad, parang makopa natakot ako. Makupa? Makopa, ang pula-pula. Sabi ko, yan ba yun? Gumagano, no? Oh. parang ano, time bomb. Pero parang nakita ka na nung pet ng manok. Oo, parang ganun. Pinalaki lang, pinalaki lang. Tapos may ano, bukol na pula. Natakot ako. Kuk, kuk, gumagano, no? Oh. Pag na ng mga stethoscope, maririnig mo pa yung hu, hu, hu. Gumagano. <laughs> Dad, hello? Okay ka lang? Hindi po. <laughs> ano yan? Naku po na, naku, pasensya na kuya ha. Nat- natatawa ka po kami kasi, pero sorry ha, kasi napagtatawanan po namin nararanasan mo talaga. Wala po kasi akong pera ngayon. <laughs> hindi, hindi mo kailangan ng pera, masakit yan pag pinasok mo yan dyan. Kaya ang hanap tayo ng solusyon kung paano tayo makakaano dyan. Kasi ano yun, pera, ano yun, bakal yun. <laughs> Laki-laki din yun. ang ginagawa dyan, alam ko dati, naranasan ko yung ano, yung kapitbahay namin, ito masakit to ha yun ang solusyon dyan eh. Sabi mm. daw ng doktor, eh, ganitong oras din, Brad eh. Alangan naman bumiyahe ka pa, hindi ka nga makalakad. Oh. Mm. Laglagay ka ng lubricant, yung hintuturo mo, ah. hintuturo mo, pumikit ka. Tutok mo ron, bumila ka lang ng tatlo ah. Isang sigawan lang to. One, two, lock! Tulak mo pasok. <laughs> Huwag mo muna tatanggal yung daliri mo pag nandun na. Ah. Oh, control. Control lang. Bitaw mo dahan-dahan. Pag hindi lumabas yung makopa, success. <laughs> Pero pag sumunod yun, <laughs> santo lang lalabas doon. Mas masakit. Hello, kuya? Naku. kuya? Uh, Gilbert. Oh. ano na po? Ah, uh, parang medyo medyo okay. Ay, oo nga pala ito to kuya, kuya, kuya. Magpakulo ka ng Pero, tubig. Hindi to totoo na. Pa, pa, pakulo, pakulo ka ng tubig. tubig. Yung ano ano ba yung tawag doon? Hot steam Steam, steam, steam rice? <laughs> Hindi. <laughs> parang yun na lang yung singaw. Oo. Kumuha ka ng enirola, boss. Ibuhos mo rin yung, wag yung kulong-kulo ah. Yung tatamtaman Oo, lang. tatamtaman ah. lang para tansyado nung tumbong mo yung init. Mm. Pag upo mo doon, yun yung, yung singaw noon, yung steam noon, yun yung nagpapabalik paangat. Oo, mm. mawawala. Magiginhawa po yung puwet mo. Parang ilong lang ah. Oo, Parang... hindi. Pero talagang ano, yun talaga. Papawisan yun eh, yung makopa. Oh. <laughs> papawisan yun. Pag pinawisan yun, papaakyat yun. Ah. Magkocontract. Uh, oh. Gilbert, oh. Parang sinun sinunod ko na yung una mong... <laughs> yung daliri. Para wala, para wala lang ah. Parang wala lang, wala akong narinig na reaksyon. Tusok pa rin. Huwag mo muna nga alisin, kuya. Andiyan ah. ah. Andiyan na. Andiyan na? Yung daliri. Aalisin ba? Aalisin ba? Anong mas maginawa, yung wala o andyan? Kaya mong matulog na nasa loob yung daliri mo? kuya? Kaya, kaya naman. Kung yan ang mas makakaginawa, kuya eh. Kuya? Ah, sige, sige. Ite-testing ko. <laughs> ano po? Alisin daw niya. Aalisin ko. <laughs> Hindi, ganito. Kuya, meron, meron kasi limang piso. Limang pisong bu- barya. Pag hinugot mo, para hindi lumabas, plak! Ilagay mo, isang kalmo yung limang piso. Yung limang piso ang hawakan mo, ha? Yun na yun, nasa loob lang yun. Kuya, hello, hello. Ayun. Okay, tanggal din? Okay. Okay po. Okay na. Huwag mo tatanggalin yung daliri mo dyan, ha? Usap-usap muna tayo. Baka kaya pa. Hindi naman magkukulaps. Kaya pa, kaya pa. Ah, kaya pa. Yun, kuya. Pasensya na, ha? Wag ka muna matulog. Kasi, kasi yung ano, yung limang piso po, malamig yan eh. Barya yan eh. Bakal yan eh. Yun ang, yun ang maganda doon. Tapos kumuha ka ng konting toothpaste, lagyan mo ng konting yung barya para, para lumalamig, lumalamig sila lumalamig. Huwag mo lang muna nang bibiglayin, dyan lang muna ni limang piso. Naku. Naku. Ano nangyari? Hinimatay. Hinimatay. oh my. Oy, nasa na yun? Alam mo, address ka ba? Nung Padala natin ang ambulansya. Eh. Naku po, ano nangyari? <laughs> Kung ano-ano kasi pinasok sa pet, eh, isa lang yung sinasabi namin eh. Ano nangyari doon, Jay? Naku po. Ako, sana naman maging okay yun. Parang <laughs> nanginginig yung boses kanina eh. Parang pawisan. Kawawa naman. Kawawa. Kuya, Relax lang ha. Pag medyo na ginawaan ka na, tawag na lang po ulit. Sana makapasok ka pa ulit dito sa linya namin, kuya. Congratulations! <laughs> Yung daliri, dyan lang ha. Job well done. <laughs> Ibalong mo kay Kuya Jobert! Oh, anong oras? Ano ba? 11.28 93.9 IFM to ha! Itanong mo kay Kuya Jobber. Hello? Hello po. Hello? Kamusta? Medyo ba pwede magtanong? Sure. Kasi Andiyan ka na eh. May, may crush po kasi ako. May, te- may crush ka? May test? Opo. Oh, sino yan? Tapo, tapos, Tapos? nagtapat po ko sa kanya na ano, na crush ko siya. Tapos, Oh. nag-iisip, nag-iisip siya, nag-iisip siya. Mm, so sabi niya, pwede lang daw muna best friend. Nabad trip po ako nun. Nabad trip ka? Opo. Ba't ka na-bad trip? Kasi ang tagal ko na kasi nung ligaw ko yung Jobert eh. Eh, sinusubukan ka lang niya. Mga gano'n ka nakatagal ka ng ligaw? Mga pitong taon na? <laughs> ha? Five months na po. Five months, nawawalan ka na ng pag-asa. Oo nga po eh. Eh, baka naman kasi, ilang taon ka na ba? 16 po. Tapos? Yung mo, 48. <laughs> Hindi po. Ano? 15 lang po. Ano ba? Tapos, nawawalan ka na ng pag-asa. Ba't ba't kayo, kayo mga ganyang edad parang atat na atat kayo magka-girl? Ba't ba gusto mo magka-girlfriend? Sige. Sayang po. Ha? Wala lang. <laughs> Wala lang. Gusto mo lang. Oo. Ay, ang galing. <laughs> <laughs> gandang dahilan, ano? Ang gandang dahilan. Parang, gusto mo bang mag makatawas mag-aral? Bakit? Opo, gusto ko. Bakit? Ay, gusto. Wala lang. Parang, di ba? Tapos ngayon, gusto mo magka-girlfriend. Bakit? Wala lang. gusto ko lang. Gusto. Gusto mo mabuhay? Opo. Bakit? Wala lang. Gusto ko lang. <laughs> ha? Ganyan ang mga uh, prinsipyo ng mga kabataan ngayon. Wala lang happy-go-lucky. Ha? Alam mo ba sabihin ng happy-go-lucky? Hindi po. Ako rin, eh. <laughs> ha? Yan yung mga paba, wala, walang, basta gusto nyo lang, di ba? Opo. Alam mo ba ang ibig sabihin ng pag-girlfriend? Yaan ay paghahanda sa pagpapamilya. Oo. Ah? Huh? Ah. Alam. Nagugulat ka. Opo. Anong year mo na? Mm, third year na ano po. Magaling ka ba sa pag-aaral ang tanong para magliyon-ligaw ka? Kasi mga ganyan, pag naliligaw parang, total, okay naman ako sa pag-aaral. Pwede pa ako pumasok sa mga extracurricular mga activities. Yan, mga manligaw muna ako. Total, okay naman pag-aaral ko. Okay ba? Mag magaling ka naman sa school. Opo. Talaga? Hindi <laughs> masyado po. Baka tanungin kita ng mga simpleng tanong eh. Matulala ka. <laughs> sa, ano ka, third year? Chemistry ka, di ba? Ba? Chemistry. Apo. Ano ang scientific name ng pugad? <laughs> Kita mo? Hindi mo alam? Hindi po. Oh, eh. Yan ang mga tanong sa third year, hindi mo alam. Sa chemistry yan. Hmm. Ano ang formula ng Shoktong? <laughs> Hindi mo rin alam. Hindi Kita mo na. May mga simpleng tanong, hindi mo alam, tapos manliligaw ka? So, ito, pinakamadali. Chemistry. Ano ba kayo sa Pilipino? Ano ba yan? Noli? Ay, pili ba yan? Pili, El Pili ba? E, eh, portier yun, di ba? Opo. Ano ba yung nag-aaralan nyo sa Pilipino ngayon? Hmm. Ay, Jobert, mag-aaral pa nga ako ng third year ko, Jobert, eh. Ano? Hindi ka pa naka-enroll? Rendro na po. mati year pa lang ako eh. Ano, ano? Mati-third year pa lang po ako. Ah, so second year ka. O Opo. di, ano ka? Ano ba ang <clears throat> biology, second year? Opo. Ayan. Magaling ka dyan? Hindi naman po. Biology. Ilan ang paa ng centipede? <laughs> Pag may sapatos sila. <laughs> Hindi ba alam? Hindi po eh. Ano ibig sabihin ng senti? Centipede. Ha? Yan ang mga uod na matadrama. ha? Nagsisenti ah. lagi ang mga yan. Ha? Oo. Biology yan, hindi mo alam. Ilan ang paa ng millipede? Pa? Millipede. Ano yun? Yan ang mga milyon ang paan yan. <laughs> ha? 1,356,1124.3. Paano, paano ang nilipid, ha? Ganong karami. Kabisado mo kay Jowet, ha? Ah. Eh, siyempre naman, ha? Tapos manliligaw ka, paano? Paano? Ah, tapos sa math, algebra. Oh, di ba? Oh. Opo. Tatanungin kita ng mga simpleng tanong sa algebra. Kailangan masagot mo, ha? Hindi mo, di ako magaling din. Summer nga po ako. Eh. Subukan mo nga. Subukan mo lang. Okay? Handa ka na. 2 plus 5. Pa? 2 plus 5. 7. Ang galing mo pala sa algebra eh. <laughs> Turuin mo yan? Naisip mo yan nang hindi gumagamit ng calculator? <laughs> ano pa ba? Ay, huwag ka na muna manligaw. Payo ko sa'yo. Kasi ngayon, pag-aaral mo, hindi ka pa, nahihirapan ka. Hindi ka nagko-concentrate. Ha? Opo. Hindi mo pa kaya magkaroon ng girlfriend kasi hindi mo pwede pagsaibayin ang pag-aaral at ang pag-girlfriend. Magkano ba ano mo sa isang araw? 20 lang po eh. Ano <laughs> mabibili ng 20 sa mga panahon ngayon? Teka lang ha. Saan ka nakatira? Mm, Kalookan po. Kalookan, tapos mo pasok. pumapasok? Nueva Ecija. <laughs> saan ka pasok. Kalookan din. Opo. Magkano po masahe? Um, hmm, 9 po. 12. <laughs> so, meron kang dalawang pisong pang gimmick meron kang, meron kang, meron kang bucket money 2 pesos. so, makakabili ka pa dyan ng goma para ipitik sa mata mo. Dalawang piso ang natitira sa baon mo. Gusto mo mag-girlfriend? ha? Ano ba? Hmm. Kawawa naman. Hindi naman sa pang hindi naman sa pang lalait ha. Kaya lang imbis na iniipon mo yung dalawang piso, pag edad mo ng ilang taon ka na? 16 po. 16. Oh, ipuri mo yung dalawang piso ngayon. Pag edad mo ng mga 42, wala nang halaga yung perang yan. <laughs> wala nang halaga yan. Yung piso parang mamera na lang yan pag edad mo ng ganyan. Kaya kailangan yung 20 pesos, Ha? Gano'ng kalayong ah. school nyo? Pa? Gano'ng kalayong eskwelahan sa bahay nyo? Hmm. hmm. Malayo po eh. Malayo. Ganito gawin mo. Maglakad ka, ha? Pumasok ka ng maaga, maglakad ka. Para wag kang para wag kang gumastos, ipunin mo yung pera mo. Ha? Yung, yung almusal mo, baunin mo na lang. Ha? Magkape ka na lang. Tapos pag nasa biyahe ka, napagod ka, kainin mo. Pagdating mo sa school, gutom ka na niyan. Hmm. Kainin mo yung baon ng mga kaklase mo. Klaseng, kita mo? Tinatanong kita ng mga tanong sa eskwelan para malaman ko kung masukat ko kung ano yung kakayahan mo. Eh katulad niya naman problema ka, may back subject ka. Diyos, ikaw pa may ganang... Ikaw pa may ganang manligaw. Oh my! Mahirap! Opo. Di ba? Opo. Inanay mo, may trabaho? Sa ibang bansa po eh. Wow! Tapos saan sa isang saan, saan siya nagtatrabaho sa ibang bansa? Bicol? <laughs> Bakit 20 lang binibigay sa allowance? Ilan kayo magkakapatid? Apat mo. <laughs> Apat. Ikaw yung panganay? Opo. 20. So, isusunod sa'yo, mga 15 pesos. Tapos yung pangatlo, 10. Yung bunso, wow, ano, 5. 5 pesos. <laughs> Grabe naman yung nanay mo magtipid. Lima, 20 pesos? High school? Ano mabibili naman ng 20 pesos? Kaya nga sabi ko sa'yo, huwag ka na nga muna manligaw dahil 20 pesos ng baon. Hindi praktikal, ha? Opo. Mag-aral ka mabuti, tapos tawagan mo ako pagka matataas na yung grade mo. Opo. Okay? Opo. Sa IFM, sigurado. Enjoy ka. Itanong mo kay Kuya Jobert. Oh my! Hirap na hirap, di ba? Hindi niya alam kung ano yung scientific name ng pugad. <laughs> tapos, hindi niya alam kailangan gumagamit ng mga, hindi siya gumagamit ng calculator. Pero magaling sa math, ha? Magaling sa algebra. Na, alam niya. Tinanong ko ng 2 plus 5, ang lupit eh. Hindi ba naman po gumamit ng calculator? Ha? <laughs> Tapos eh, 20 pesos yung baon. Namamasahe. 9 pesos pumasahe back and forth. <laughs> So may pocket money siyang 2 pesos. Tapos manliligaw. ano pwede mo mabili ng dalawang piso ngayon? Pag naglakad sila ng girlfriend niya, nakita sila ng kahit fishball lang. 50 isa nun. <laughs> Apat na fishball. ha? Pag naisaw-saw pa ng babae sa maanghang, wala na. Paano pa? Bili mo naman ako ng palamig. Hindi na kaya ng budget. <laughs> hanggang, hanggang apat na fishball lang tayo. Masama pa nun, yung, yung apat na fishball, nilagay niya sa baso, binuhusan niya ngayon ng puro sarsa, kalating baso sarsa. Hinahanap pa ngayon ng girlfriend kung nasaan yung <laughs> fishball. may nilagay ka, may binili ka bang fishball? Puro sarsa. Diyan dyan sa loob. Hanapin mo. Ilan ba? Two pesos. <laughs> Masama maganda niyan na ipapaha, sabihin niya na lang dun sa, ano, sabihin niya ron sa Bama, boss, mabili nga ng, ano, ah, dalawang pisong fishball. Ilang piraso po yan? Apat, sir. Pwede yung pagwaluhin mo isa. <laughs> Hulong mo ate, isang fishball. Kaya, tas wag mo akong bigyan ng stick, ng fishball ha. Toothpick lang kasi. hindi, <laughs> hindi kayang tusukin yon Didikit lang yun, parang, parang tinga lang yung pag inangat ng babae. Ano to, ba't durug-durug yung fishball? Kasi, ano ko eh, piniraso ko, baka mabulunan ka. Gamunggong, <laughs> gawin mo, abi, ganito kalaki yung fishball, tapos hahatiin mo sa walo, one, two, <laughs> hindi mo na makikita. Ganito na lang gawin mo, pag pinahati mo sa walo, dikdikin mo na lang sa sarsa, sabihin mo sa girlfriend mo, oh, ano to? Gravy, inumin mo. <laughs> Kawawa naman yun. Tapos pag uwi, uwi na tayo. Hatid mo na ako? Tara. Saan ka ba umuwi? Malabon. Ikaw na lang. <laughs> Ikaw na lang. Bakit? Kasi may budget ako rito, pambili kong books. Ha? Talaga, matutuwa kayo babae. Sige, pag bukas, asa yung books? Wag, ah, ano na ako, magdadrop na ako. <laughs> Puro invento na lang ng invento. Ayan mga kaibigan, ha? Payong kapatid lang yan. Huwag muna kayo manliligaw pag bata pa kayo. Kaya kung gusto nyo pa magtanong, Marami pa kayong dapat itanong. Tumawag lang sa 5845545. Itanong mo kay Kuya Jobber. 93.9 IFM. Ano ba? Itanong mo kay Kuya Jobber. Hello? Hello? Hello? Kuya Jobber, Oh, magandang gabi po. magandang gabi naman. Uh, una sa lahat, gusto kong ano, batiin kayo ng belated happy birthday. Okay, maraming salamat, sir. Mahina ang boses mo. Ah, sorry po, sorry. Okay. Yan, okay na po. Okay na. Anong problema mo, ah, sir? Problema ko lang po yung ano, ah, may laro kasi kami bukas, basketball. Oh, Tapos yung kalaban namin medyo malakas eh. malakas. Oh, O oh, eh yung team namin ngayon medyo mahabol pa sa kondisyon. Umahabol pa sa kondisyon yung team nyo. Kasi medyo mahina pa yung ng namin. Ilang taon ka na ba? Ah, ano po, 16. 16 years old? Opo, Ay, sir. ba- bakit mahina yung team nyo eh? Mga ambabata nyo pa. Ah, hindi naman po sa mahina. Ah, ano lang, medyo kulang pa sa ensayo kasi nag-Christmas vacation, di ba? Ah, Eh, mga medyo siguro talaga naglalaro ng basketball tong mga to. Kinakalawang. Kinakalawang na kayo. Ay, hindi. Hindi pa naman, Kuya Jowers. May mga uh, ah, nag-MVP ano na ba sa inyo dyan? <laughs> ah, meron na po, meron na. Meron uh, na? Ah, nakagawa opo, ng mga ilang points ko, yung MVP nyo, nakagawa ng ilang points ang MVP nyo sa isang Yung game. isang ka-teammate ko, si ano, Paul Adwana, ano yun eh, 26 points per game. 20? <laughs> Tapos yung isa naman, magaling pumasa yung isa kong kakampi, Lorenzo yan, ano yun, mga nasa 6 assists per game. <laughs> si alam pinaka mm. ang MVP na alam ko gumagawa ng mga 76 points sa isang 76 points kay Jobert. <laughs> Oo naman. Ang hirap naman nun. Ak ah, eh, ako na lang magsalita. <laughs> Hindi ka maniniwala. Hindi ka maniniwala. Gumawa ako ng 76 points. Saan? Saan banda kay Jobert? Kasi yung basketball sa amin hanggang 8 quarter. 8 quarter? <laughs> ang tindi mo. Oh, Tsaka pati It's round worth robin, round robin, sinusulat sa scorebook. Kaya umabot ako ng 76 points. Nakita ko nga yung video mo sa YouTube eh. Yung, Hindi, wala, walang binatbat yung eh, sa YouTube. Mas matinding liga sa amin. Ang rule ng basketball sa amin, 8 quarter. Tapos, Eight quarter. ang referee nun, pito. Pito? Oo. Tapos ang, uh, ang, uh, ang court na nilalaroan namin kasing laki ng football score Football? Oo, oh, ganun kalayo. Kaya pag nag-pass break ka, tatlong oh. tatlong pass break ang <laughs> gagawin. tatlong pass break? Hindi kami naglalaro sa mga maliliit na court, mga standard sa kali size. Oo. Akala ko doon ka naglalaro, Kuya Jobert eh. Ha? Doon sa mga, ano, sa kali. Kali? Ano, doon ka malupit eh, doon ka nag-MVP. Eh, alam mo yung normal na court na nilalaroan ko, yung normal na court na nilalaroan niyo, oh. Uh, Opo! Kasi kahit siguro mga 30 ang baba ako dyan, walang dating. Kasi yung court nga na nilalaroan namin, tapos yung standard na size ng inyo, ilang anong height? 10 feet? Oh, 10 feet po, 10 feet. <laughs> sa amin, 15. 15? Oo, para abot pag lumayab ka, hindi aabot. <laughs> ha? Top board? Ano ka ba? Yung tinatop board ko nga yan. Pero may hawak akong <laughs> stick. Grabe naman. Oh, ang referee ng pito. Kasi nga sobrang layo. Nako, may, may mga referee na kaming namatay. Bakit naman? Na-stroke. <laughs> sobrang haba ng... Grabe yun. Tsaka yung mga player na naglalaro, ang dami kayong rules doon. Ano yun mga no, rules? No, no moving. No moving? Oh, Paano yun? Ewan ko. Basta paglaro, no moving. Tapos, Paano ko gumagalaw? Ano lang, pakiramdaman lang. <laughs> pakiramdaman lang? <laughs> no dribbling the ball. Hmm. Isipin mo, basketball yan. Kung ganun, dapat ganun kakagaling eh. Yung referee naka-blindfold. Tapos yung pito nila pahigop. Ha? <laughs> I- iba yung rules ng basketball sa nilalaroan ko kaya sabi ko sa inyo yung mga laro. Kaya naman pala gumawa ng 76 points eh. Sabi ko sa inyo. Tapos, yung bolang ginagamit namin, yung standard size ng bola ng basketball. Pero yung oh. ring, maliit. Maliit? <laughs> Paano yun? Paano mag-aasa? Ah, kaya pagdating ng last quarter, ang score ay all. All zero. All, <laughs> sino nanalo? Hindi nga kasi bully. Kaya ang larong yon ay talagang parang ano lang, uh, calisthenics. Ano yun? Wala lang. Mapagot-pagot <laughs> <laughs> calisthenics. Ang lupit naman na laro niyo. Ayun nga, basketball, ano lang yun, uh, imaginary game ang tawag doon. Kasi you are oh. playing basketball without shooting the ball. Without ma- making any basket. Ang tawag doon sa game na yun, stupid games. <laughs> paano, paano po kayo nagpapakondisyon? Una-una, pag magbabasketball ka, di ba, kailangan dyan yung, yung mga stretching. Ha? Oo, oh, stretching. Importante yan ah, kasi Ginagawa ako, ko naman po yun, nag ako dati dyan sa PBA. Five years akong Opo. nag-train dyan sa isang team dyan. Yung stretching na ginagawa team dyan, yung ano, kuha kang tali. Tali. Tapos, yung ah, yung supporter mo, itali mo sa tali. Tapos, <laughs> umakyat ka sa court, tumalong ka, mag-bungee ka. Ang hirap naman po. Ang hirap naman Hindi naman stretching yan. Ibang stretching yan eh. What? Ano, bakit yung uh, ah, si ba, hindi ba rubberize yan? Di ba rubber ano, yan? Ba't oh, itatali? Mai-stretch Rubber? yan. Tingnan Tapos, Ang kailangan dyan yung ah, planting the dragon. <laughs> Planting, bro, planting rice yun. Tingnan na. Planting the <laughs> dragon. Ay, ah, nagpapaturo ka ba o ano? Eh, sige po. Tapos ano meron yun? pa rito sa libro ko. Five, ah, oh. five steps important steps in uh, dribbling the ball. Number one, use an ah, oh. use a ball that is not inflated. Paano po yun? That's your problem. Nakalagay dito. Number two, do not stand up. Just sit down in the bench. <laughs> ano gagalaw Now, lastly, sleep while waiting. Alupit. no? May ang mga batas sa basketball. Kung gusto mong gumaling, yan ang mga dapat mong sinusunod. Tapos, araw-araw mag-jogging ka magmula Cubao hanggang uh, Antipolo nang naka-squat. Squat. <laughs> Ah, kisitsu ba yun? Yung ganun, ganun. Oo, tapos kailangan ang suit-suit mong medyas na pag magja-jogging ka mula Cubao hanggang tipolo, magsuot ka ng limang stockings. Limang tapos stockings? medyas pito. Tapos ang gagamitin mong sapatos yung boots, simpang pang-ulan. <laughs> Kasi parang weights yan. Ah, kailangan nag ano ka, nag-exert ka ng effort para pawisan ka. Mag-jacket ka ng pito. Yung pang winter. Tiyo mo, andyan ka pa sa Murphy, patay ka. <laughs> Dehydrated ka. Ubus. Madala akong Gatorade. Ay, hindi ko alam kung ano yun. Ano, <laughs> sige ha? Ganun ang gawin mo ha? Ah, sige, Sige maraming thank salamat. Sana birthday, matuto ka mag-basketball. Maraming salamat sa iyo sa IFM, siguradong. Enjoy ka. mo kay Kuya Alam mo, hindi basketball yun. Ah, pare naman, ako ba mag-MVP ba ako? Kung hindi, Wala naman akong makikita ah, ang basketball walo yung quarter. Apat lang yan. 8 quarter. <laughs> Kasi ang amin, ano pa yan, i- uh, based sa ano talaga to original uh, original uh, idea ng basketball. Ito yung inyo kasi sa man na-inventing inyo? Si James Hay, si sino ba? Naismith. Naismith ang nag-invento ng basketball, di ba? Mm. Yung amin sa sa Greek, yung sa Greece. Ang naka-invento talaga ng basketball noon ay si Kero Rofi. <laughs> Yan na. Hindi na wala talaga. Eh, wala, ito, wala. Kiro Kiropi. Cartoon ang, character yan. <laughs> ang assistant coach niya nga this, si Dr. Snapalapaguski. <laughs> ano ba? O, ay, ay maniwala sa Greece. Sila ang nag-umpisa ng larong basketball. Ang gamit-gamit nilang bola noon, made of marble. Big as your ball. <laughs> Grabe yun. Sabi ko sa'yo, paano na nila nadidribble yun? Nadidribble nila yan. Marmol, brad, ha? Paano mo? Hindi nga nadidribble ang marmol. Hindi bawal ba pa, binidribble nila yung marmol, bawal pasayarin yung marmol sa lupa. Alam mo saan dinidribble? Sa paa ng kalaban. <laughs> ang lakas na. Tumatalbo. Hindi basketball yan, Ray. Ano ba yun? Hindi Clash of the Titans, mga ganon. Alam ko ganon eh. Tawag kasi nila ron, Killing Me Softly. <laughs> Ayan. Meron pa kayo pagkakataong tumawag. Ah, punong-puno ng kasligayahan ngayon tayong gabi, ah, mga kaibigan. Marami pa kayong tanong tungkol sa mga kaalaman. Ah, welcome po kayo dahil now, ah, my book is uh, working now. Ha? Huh? Online po ang book ko ngayon. Kabubukas ko lang. Kakalabas ko lang ulit sa Vault. Kaya nako, bagong-bago to. Kaka-revised ko lang nito. Press na press. Subukan nyo. Tumawag kayo sa 584-5545. Itanong nyo kay Kuya Jobber. Itanong mo kay Kuya Jobber. Hello? Hello, magandang gabi. Magandang gabi po. Magandang gabi. Ano po? Ah, okay, tatanong ko lang kasi Kuya Jobert kung hmm. Bakit kaya one year na kami ng fiancé ko, wala, hindi pa kami magkaroon ng anak? Di pa kayo magkaroon ng anak? Hindi pa. Bakit? Diba, ewan ko kasi pinapanay pa na nga. Ginawa ko na nga siyang helicopter, wala talaga. Baka <laughs> naman kaya ginagawa mong helicopter. Kaya yung ano yung similya mo paikot-ikot lang. <laughs> Hindi dumidiretso sa ano sa damang pupuntahan dahil pag umikot ng umikot, Lumalabas ah, Ganun ba yun? Para bang ano yun? Para bang Hindi naman kasi normal yun eh. Hindi naman kasi normal yung helicopter na yan. Saan mo nakakita ng mag-asawa nag-helicopter? Hindi kasi... Helicopter? Ewan ko ba? Binabalakang na nga wala talaga eh. mo na nga. Dapat magpaano ka, magpa-sperm count. pagpa check up, oh, O, magpa-check up ka kasi baka kulang Hindi, kasi ano, ano, si Milo, ah. ano na lang. Na lang. Medyo proven <laughs> oh. na kasi. Hmm. Meron na rin akong mga ah, siblings sa iba. Ay. Eh, Siblings o anak? Meron ka ng mga seed- seedlings. <laughs> siblings ah, po. siblings ba? Chick boy. Eh, Siblings. dito lang ako sa bago kong mahal yung ano, medyo... Diyan ka lang sumabla. Ilan ang mga anak mo? Ilan babae na ba na anak mo? Isa lang. Ah, isa pa lang. Ngayon, mm. ito pangalawa dapat. Sa babae siguro, no? Oo. Pwedeng sa babae yan eh. Sa oh. check up ko kayong dalawa para malaman mo. Kasi ilang taon na ba kayo niyan? Um, one year and five months. Uh, one year months. and five months. Ano yan? Araw-araw? Hmm. <laughs> Hindi -araw? naman. Hindi. Ay, kaya nga. Eh, sabi mo, palagi-palagi na eh. Hindi. Mga ano. Um, mga? O yata, araw-araw. Oo, oh, kita mo. Wala, may diferensya nga kayo. Bagbatiin kayo. Kasi walang ganyan eh. O baka naman palagi kasi ano, pagod kayo sa trabaho. Oh, stress. Stress. Ayun din yun. Siguro nga ako ni Jobert, tsaka po yan. trabaho ka ba? Oo eh. Mm. Yan trabaho mo? Sa hotel. Ha? Hotel? Sa, oo, hindi o yung na eh. girlfriend mo saan? Teacher. Ay, oo nga. Yung teacher kasi palaging ano yan eh. Mm, nakatayo. Nakatayo, pagod laging galit kasi makukulit yung mga estudyante. Di ba? Hmm? Dapat diba? yan, alam mo, subukan mo kaya magbakasyon kayong dalawa ng asawa mo. Bakasyon? Oo, oh, siyempre, kailangan nyo ng break. Lalo na pagka yung malakas ang radyo mo, minsan, kailangan mo hinaan yan eh. <laughs> Di kaya ako yung dapat ako yung ano, magkaroon na, nga, na ako nga. eh, ikaw nagsabi niyan. Ayun oh. Ah. Oh, ano yun? Oh, kita mo may alien na? Naririnig ka ng alien? Gusto ka nilang tulungan. Ano yun? <laughs> ano yun? Ano ba yung sabi ko? Baka ikaw ang may <laughs> problema. Hindi, kasi, hindi kaya nga ako may, may problema nito. Hindi ko alam. Hindi Sabi ako mo may anak ka na sa iba. Oo nga. Ang gulo. Hindi ngayon, baka Ay, problema may, may, ako. po- may possibility ah, na Ah, gano'n. pwede nga, no? Oo. Naubusan ka. Testing ko kaya sa iba muna no, bago pagka ah, okay, Ah, balikan ko siya, no? Tama ba yan? Tama ba yan? <laughs> Mm. Hindi, para lang malaman wala lang kung ako may oh, problema. Tapos, yung babae, babaeng na anakan mo, ano yun? Laruan ba yun? baka magising. Hindi. Baka magising, baka batukan ako. Ay, nako, ganun talaga. Wag ganun, Re. Babago At kaya ba meron pa ako sa tanong? Ano? Um, pwede, kailan ba kayo magpapalit ng time slot? Pupuyat ako, gabi-gabi na lang. Ay? Ano, <laughs> hindi ko ko pinapalagpas talaga eh. Pagpapalit, pagpapalit kami ng time slot, Dre para sa iyo. Kaka makikiusap ako sa may-ari ha. Kung papayag. Thank you, men. Para tumaba-taba naman ako. Mm, ba, kami pa may kasalanan. <laughs> kung ba't ka nangangayayat? Kita mo kung wala kami, eh. hindi ko nasagot kung bakit Narinig kayo. Narinig ko lang kayo. Eh. Wala ba- nang ngayayat hindi, na. Sige, sige. Basta. Ano? Hindi, okay lang yun, men. Kasi ah, enjoy naman. Eh. Oh, yun naman pala eh. Yan, basta magpa-check up kayo, tol, ha? Saka, yes, okay? Di ba nakatawag ka na rito? Ay, hindi pa Ah, hindi pa ah, ba? O, sali ka sa amin. Sure. Okay, mula sa araw na to, Wala sa gabing to. pinapangako ko Pinapangako ko. na ikakalat ko May kakalat ko. ang ligayang dulot ang Ligayang Dulog. Ng 93.9 IFM. IFM. Sa IFM, sigurado. Enjoy tayong lahat. Enjoy. Itanong mo kay Kuya Jobert. Kala siguro kaya hindi nagkakaanak to. inuunahan niya lahat. <laughs> Kung ano-ano sinasabi. Pero okay lang din. Pwede naman yun eh. Pwede naman sila mag-invento eh. Basta mm. enjoy tayo lahat. O, so, nasa naman. tamang... Nasa tamang daan lang. Huwag lang yung dati may sinabing ano eh, magic. Kita mo, nahigop. <laughs> Anong hihigop Pero eh? yung mga ganyang mag-asawa na talagang may merong uh, nahirapan. Ay, ito, mer ako ha, ah, meron akong, kay, meron akong kakilala. Sampung hmm. taon sila bago nagkaroon ng anak. Sampung taon? Sampung taon, oo nga. Muntik na nga silang mag, ano, eh, mag-ampon. Eksakto naman, nung uh, pakuha na sila ng uh, ah, amponin, may na-delay yung asawa niya. Dumaan muna sila sa, ano, sa mer, mer, mer, mermer, mermaid. Mermaid yung <laughs> pangalan ng doktor. Hindi, eh. tama naman. Mercury Drug, nagbebenta naman ng mga... Kaya nga. Talaga? Oo, oh, nagbebenta ng mga pregnancy test. Mm, oh, bumili sila doon. Oh. Bumili sila roon. <laughs> Tapos yung pin- nagpatingin, tiningnan niya. Yung tuwan-tuwa sila, oh. Mm. Positive. Positive? Positive. Himala, sampung taon. Meron yun. Pero minsan kasi kasi nga ang trabaho, minsan yung katawan ng babae minsan sobrang laki. 'Di ba? Kaya eh, hindi nagkakaanak. Yung babae sobrang ayun na lang, sobrang liit. Hindi, apektado ba yung gano'n? Ano ka ba? Minsan sa hita lang eh. Kala niya nando na. Hita? <laughs> sa hita Nagugulat siya kasi. Sabi <laughs> sabi ng lalaki minsan, ano to? Tapos na ako ah. Sabi ba babae, tapos dati naman ginawa mo sa hita ko. <laughs> hita! Sa hita lang! Kaya kailangan medyo nag-reduce din naman. Uh, oo nga. Kasi nga sabi nga ng doktor, laki, oo. naiipit, hindi nakakarating doon. Kasi lumilit, nagiging iskinita raw yung daanan ng mga similya. Totoo yan. Mm-hmm. Puro taba. Kaya kailangan yung iba, kailangan magpa-reduce, no, mag-diet. Oo, oh, kasi dapat medyo maluwag yung daanan kasi medyo million yung mga yan eh. Naglalaban-labanan yan. Oo. Oh. <laughs> Tap, ano yun? Tap, tapos pag may ano, pag may, pag may ano, pag, pag masikip ang daan, siyempre, konti lang nakakapasok dun. Mm. Diba? Kaya kailangan dapat uh, ah, tos relax lang kayong dalawa, medyo nakapagpahinga kayo. Pag trabaho mo, sobrang, katulad yung asawa mo, minsan mekaniko yung asawa mo. Tapos yung babae, ano, karpintero. pagod na pagod yan, dalawang yan. Tapos paggabi, magkikita yan. Pagod na pagod yung asawa, minsan dudumi na ng paa niyan, hindi nakakapaghugas yan eh. Di ba? Matutulog na yan kasi yung trabaho na nagbuhat ng mga semento. Yung asawa naman, minsan galing palengke, nagtinda rin, nagkita ngayon yan paggabi. Wag na nga lang. <laughs> Gano'n na na paghiga. Si mister ko. Hey, simento pa sa kalikili to ah. <laughs> Tapos, yung mister naman pagharap, mahalikan si Miss, may kaliskis dito sa leeg. Yung mga ganun, pagod na pagod na. Kaya wala na rin sila ng, wala na sa mood. Na mm. Maliban na lang kung talagang bahala na. <laughs> Basta makabulang. Basta makabulang. Hindi wag nakakatakot, magkakasakit ka din. Madumi. Ay, oh, sabagay. <laughs> May pako! Napunta yung pako. hindi <laughs> nga, hindi nga nakapagdinit na. May pako sa bulsa. <laughs> Naipit sa brief. <laughs> Ayoko na nga. Ah, makabatiin mo. Baka, Babatiin ko nga pala si magtampo. isa mga taga Escopa 1, Project 4, nakikinig sa atin. Ano, mga um, lagi raw nakikinig to sila. Boyet, Spencer, Dudong, Dindo, Kay, Wengweng, Adrian Palacio, Si Vincent tsaka si Lalay nakikinig daw, Dre. Happy Ay, listening, na tol. Kumusta okay na kayo? Okay na ata si Lalay eh. Mm. Tita Rose, ah, kapatid ko, si Manay Rose at lahat ng taga St. Anthony Village sa Binangonan. Happy listening. Bon voyage kay Brad Kane, Andrew Tumulak from Brad Lawrence. At uh, mga taga Sambuanga City, nakikinig. Ah, oh. Nakahook up! Nakahukap. Lagi-lagi. Lagi-lagi nakahukap to mga to. Babatiin nga natin ng salitang Sambuanga to. Buenas. Buenas tar... Tardes. Tardes? Oh. oh buenas, buenas noches. noches. Kasi tardes, ano yun, nakakatamad yun eh. <laughs> tardy yun. <laughs> buenas tardy, nakakatamad. Buenas noches. noches. Buenas noches. Todo de los Santos, ano ba yun? Amigos di... Kamusta kayo dyan? <laughs> Happy listening. Ay, tawag nyo lang po ang inyong mga katanungan at mga problema. Lahat na mga pagkul sa pag-ibig, lahat. Nakaabang ako eh. Bigyan nyo ako ng maganda-gandang sitwasyon. 584-5545. Ano po? Magandang umaga naman. Ah, uh, Jobert, Hmm. gusto ko sana humingi po ng payo. Tatungkol saan? Ah, kasi po may kaibigan po ako. Pero Ah. hindi po kami close. Mm. May matagal na po kasi yung gusto sabihin sa kanya pero hindi ko po alam kung paano ko po sasabihin. Anong gusto mo sabihin? Eh, kasi po, matagal na po namin napapansin na po, amoy putok po siya. <laughs> Bantot? Ganun. Opo, parang, yung ano, Jobert. parang biniblade yung ilong mo pagkakatabi mo. Opo, yung Jobert, parang nasa panideri eh. O kaya ano, minsan simple ang malambawa, nagkikuntuhan kayo, kumanta ka ng ano, Mamang may anghit, <laughs> amoy mo ay napakalupit. <laughs> Pag ikaw ay lumalapit, ang ilong ko ay nabibiyak. Yun, ganun. <laughs> Para ano ko ay, ako ata yun ah. Hindi nyo Tapos tawa ka. yun? Hindi, ano yun? Baka ma- magalit na mga... Hindi, kasi ganito nga. Eh. Pwede mong daan kung, sabi mo, hindi kay close eh. Oo. Kuya Eh, ba't mo pa tinatabihan? Gusto mo rin na atang ismaking yung ganong klaseng pang <laughs> pag-amoy. Hindi kasi Kuya Jobert, lagi siya nasa unahan ko eh. Ah, nasa, ano, nasa classroom, ganon. Oo nga, ganun dati nga Kuya Jobert. May electric pan ba kayo sa classroom? Oo Kuya Jobert, Ganito aircon gawin mo, eh. itutok mo yung electric pan sa kanya lang, palayo yung amoy sa'yo. <laughs> eh. Kuya Para, Jobert, para magalit naman eh. yung... Aircon ano. daw, aircon. Ah, aircon, Lalo- naku po. <laughs> Paikot-ikot. Naku po, magkaka-eltor ka niya. Hindi. Ayun, paano kaya yun? But, pwede mo ba sabihin sa teacher mo kaya? Parang teacher mo eh, ang kumausap. Kay Jobert, kami kasi nasa likuran niya. So sa amin talaga papunta yung amoy. Oh, Hindi rin pwede ilipat yan. Ano kami? Ma- meron kang kilala na close niya? Meron naman kay Jobert kasi hindi rin nila kasi alam kung paano Yung parang sasabihin. Eh. best best friend niya, ganun? Oo, hindi oh, rin nila alam eh. Kasi silang dalawa nagka, parang magkabagang yan eh. Pe- ako kung ikaw, close ko. Bawa ako, kami ni Kuya Jay, pero wala hmm. kaming putok ha. <laughs> kung halimbawa kami, pwede namin sabihin sa isa't isa yan eh. Kasi magkaibigan kami. Ikaw, pwede mo siyang iharap ng kaibigan niya. Kasi pag kaibigan mo, pwede naman pre. Medyo, ano eh. Ah, sa club sakot nung amoy ng kilikili mo. <laughs> kasi Kuya Jobert, <laughs> matatanggap niya yun. Kasi ang kaibigan kasi Brad, oh. may kaibigan na ani eh, nagpapa, nagpapayo lang ng magaganda. 'Di ba? Yung okay. mo ngayon, ganun ayaw mo masaktan. Pero pag yung kaibigan nagpapayo sa'yo para sa ikabubuti ng kaibigan niya, yun ang mga totoong kaibigan, di ba? Mm. Sabihin mo sa kanya, Brad, ayoko mapahiya ka eh. Ang problema kasi kay Jobert, babae siya eh. Naku po! Mas maano yan ah, takaw pansin. <laughs> Babae, nako, hindi ka pala pwede talaga magsabi, nakakahiya. Kaya Dapat babae magsasabi dun. Oo. Hmm. Maglaro ka kaya ng ano, ng deodorant na ano, dahil may aeroplano. Zzz. <laughs> Ito niya, dadadadadadad, kanyari ganun, may kita niya. Tinamaan yung kiligin. Ay, sorry ah. Sabi mo ah, para mapansin niya yung mga ganong style. Oo, kaya magpasabog ka ng tawas sa, sa mesa niya. Hindi, yun, eh, hindi mo masasabi yun, Brad. Dapat yun talaga kaklose niya magsasabi. Babae din. Tama. Babae din, babae din. Pero, babayaan mo na. Kumbaga, <laughs> ano na lang yun, kausapin mo na lang yung mga kaklase mo. Sabay-sabay nyo na lang singutin. Mauubos yun. Yung amoy naman nun, pagka naubos yung amoy, sabi mo, okay mga brad, one, two, three. Ubus yun pag nasa room kayo. Aircon yes. pa. <laughs> Aircon pa. naman. Rin. Hindi iba kasi Kuya talaga ang amoy ng ganyan eh. Oo, oo mapanghi. Mo, Hindi parang... mapanghi. <laughs> parang ano, yung alamat eh, maalamat mm. na amoy. Yun yan eh, distinct yung amoy. Alam mo agad, malayo pa lang. Uy, topo. Eh. Kumakapit sa ilong yan eh, parang bumabara. Mm. Yun lang ha, ang masasabi ko yun, bro. Mahirap sabihin, pero kailangan may magsabi nang hindi siya ma-offend. Kasi Kuya Jobert, pagka umaga, best friend, best friend yan. Pero pag hapon, siyempre, dyan yung amoy, kalas-kalas na eh. Oo nga, hindi mo naman pwedeng ano yan, pagbawalang gumalaw yan dahil yung kilikili niyan, pag nabasa yan, ando na agad yung dating niyan. PE pa. PE, yun sa PE, yung lalay, pag nagantaw doon, George. <laughs> Jumping jack. Jumping jack. Hindi pag jump niyan, chang! <laughs> yung pagdalabasan si Jack, o oh, Jack! Ayan na, kakapit na si Jack sa ilong nyo. Yun nga ang masasabi yun eh, wala eh. tayong... Kausapin lang. Kausapin, Kausapin lang ng ano, ng... Na hindi siya mapapaya, simple lang. Ako, kaya kong sabihin yun. Kaya kong sabihin yun kung ako, na hindi siya ma-offend. Paano, oh. paano? Ah, kung alam ba pangalan niya. Okay. Anong pangalan ba? Ah, Ang pangalan, kaibigan. Medyo matago na sa pangalan, Bake Shop. Bake shop. A- ah, Amoy arena yung kilikili mo. Amoy <laughs> pandesal. <laughs> Hindi, ganun. Bake shop. Pwede ba? May sasabihin sana ako sa'yo eh. Kasi pinag pinagkikwentuhan ka na rito sa ng mga classmate natin. Ayoko naman pinagtatawanan ka. Concern lang ako sa iyo. Hmm. Sana gamutin mo yung kilikili mo. <laughs> May ano eh. May blugong. <laughs> may blugong. Hindi, may, may amoy konti. Hindi naman mabaho, pero sana hygiene. na nila. Oh, hygiene din. Baka sampalin naman ako nung, eh, Jobert. Hindi, malalaman mo pagka yan sinabi mo. <laughs> malalaman mo yun. Pero depende kasi sa pagsabi. Meron kasi nangaasar lang na pagsabi. Oh, okay. Nangungutya eh. Pero pag nakita na concern, sasabihin pa sa'yo ng babae, Uy, thank you ha. Ah. Hindi ko rin napapansin eh. Kasi sanay na ako. Siyempre kay Jobert. eh, <laughs> wag sinabi siya ng babae, kunyari ako yung babae, Singa. nga. Sabihin mo sa Jobert kasi hindi kami. Hindi, kunyari ako yung babae. Sabihin mo sa akin. Singa, para tingnan ko maiintindihan. Ah, mga moves kay Jobert. Hindi, sabihin mo sa akin na may, put, may ano ako. Ah. Paano mo sasabihin sa akin? Bali kay Jobert, siguro dadaling ko muna sa may panadirya, mga ganyan. Hindi! Kunyari ako yung babae. Ah. Sasabihin mo sa akin. O game. Okay. Uh, ano? Bake shop? Oo. Oh. Kasi lagi ko napapansin, ano? Oh. Parang ano, pag dumadaan ako sa panederya, parang ganun yung amoy mo. Ganun? Oo, oh, amoy eh, pag, ka. Eh, pag lumalapit ka rin, mas matindi ang amoy na kilikili <laughs> May buto ka rin pala. Yun daw, ang sabi. Hindi, hindi, hindi. Yun nga, pare, kausapin mo na lang. Nang hindi siya ma-offend. Bakit yung mga nandiyan kay, kay Jobert, yung mga damoves, parang hindi siya magalit? Uh, hmm. pag sinabi May putok na, dada moves mo, papa. baka mo sasabihin sa kanya, Kuya Joey. Talagang mukhang nandududa na ako na gusto mo yung amoy eh. Hindi, Kuya Joey, paano ko sasabihin sa kanya? Yun nga, yun nga. Yun nga sabi mo sa kanya nga. Di ba sinabi ko na kanina na hindi siya ma-offend? Alam mo, ganito, bake shop. Gusto ko lang naman mo na may amoy ka. Pwede mo bang gamutin? Parang ayusin mo naman. Pakita mo yung concern mo sa kanya. Regaloan okay. mo ng deodorant. Regaloan mo ng deodorant. Alam mo sa ibang bansa, hindi insulto yun. Oo, oh, ganun. Nagbibigay sila ng mga deodorant pag Christmas party. Oo. Kasi lala pag New Year. Putok. Paputok. <laughs> Boom. Hindi, yun nga. Yun lang gawin mo, ha? Ah, sige, medyo... Saan mo masyado iniintindi yung putok? Ang bagsik kasi, hinihirapan okay ko concentrate okay eh. Oo. Baka minsan, amoy mo lang yun, bumabalik sa ilong mo. <laughs> Alam mo siya. <laughs> okay, kaibigan, ha? Ah, ganun lang gawin mo. Thank you, ha? Sige, salamat po. Okay. Itanong mo kay Kuya Jobert. Itanong mo kay Kuya Jobert. Hello? Hello, Dre. Oh, Dre. Magandang gabi. Gabi ba? Ay, oh, gabi na. Hmm, kala mo, ah. umaga. Nagkakamali ka lagi. <laughs> yo. Oh, yo, man. What's up? Tatanong ah, ko lang. Di ba tumitigas yung bangus, di ba? Oo, lalo pag may yelo. <laughs> hmm, bakit? Ano, saan ba nagsimula yung pagja-jogging nun? <laughs> Bango. Pag nag bakit nagja-jogging pagka matigas yung bangos? Hmm, tsaka saan nagsimula? Paano ba nagsimula yun? Nagsimula yan nung ah, panahon ng ah, Kastila. <laughs> nung panahon kasi ng Kastila, ang taong mahuli nagja-jogging, pinaparing squad at pinagbababaril yung bangus. <laughs> Asintado kaya yung mga Kastila. Tinatali sila sa poste, tapos may lalapit na tao, medyo hipuhipuin yung bangus. Pag nagalit yan, Cuego, puego. <laughs> Cuego. Cuego. Cuego. Laki ng mata nun, cuego. Cuego. Fuego. F pala. Fuego. Pang! Tanggal yung ulo. Asinta, ah, ay, ah, sintado. Kasi sintado, tanggal yung ulo. ulo lang para yung hindi na mapakinabangan. Kasi pag wala ng ulo yung bangus, wala ng kwenta yan. Eh. Kahit hawakan mo yung katawan, wala na nangyayari. Kusang-kusa na lang lumalabas yung ano yung sipon. <laughs> sinisipon kaya ang bangus. Pag di ba pag nalagay sila sa freezer, ano yan? Pag <laughs> malamig. Pag malamig, sinisipon kaya ang bangus. Yan. Yun yan. Kaya patpatago sila sa mga ang mga tao noon pag nagja-jogging sa bundok. Sino sa, una sino una naka-discover nan? Jay? Oo. Oh. Mga mga Espanyol din. Sila-sila rin. Sabi nila, tara, punta tayo sa bundok. E isang beses naglalakad, nagpapatrol yung mga sundalo nila sa bundok. Padaan sila ngayon sa mga masukal na lugar. <laughs> Mamaya-maya, nagkakastila sila eh, mga naglalakad niya. Nagpahinga sila sa ilalim ng puno. Maya-maya, may tumama sa ulo <laughs> ng isang <laughs> sa ulo ng isang Espanyol. Sabi, ano to? Pala, ebak ng ibon inamoy. Sembergüenza! Clorox! Pagtingin nila may pari sa taas. Ay, hindi pala pari. Si Padre Damaso nandun sa taas. May ginagawa. Oo, may ginagawa. May hawak ako ng manok. Si, may hawak-hawak daw ng manok si Padre Manok? Damaso. Mm-hmm. Manok, manok, manok? Gumaganon daw yung manok. Wah! Wah! Yun, pagbunot ng manok, yung bangus nando sa loob ng manok. Tinanggal yung manok. Tumulo ngayon. Tinamaan yung Espanyol sa ulo. Plak, dito habang nagkikwentuhan, malapit daw sa ilong eh. Ha, pinunas-punas ano ko. Ano sabi? Ang berkwesa! Lorox ini! Gagagano pala yung mga Kastila. Yung bergwensa. Clorox ini. Sabi gano'n. Sabi no isang, sabi no isang Kastila, Shh! Sabadi ha! sabi, sabi, sabi ko nun. Sama na ba? Eh? Sama diya. Sama diya. Bisaya. Bisa eh. ah, Bisaya ba yun? Kastila. Ay, ah, hindi. Ah, baka yung mga ano nila para mga kapgo. <laughs> mga kapgo ng mga Kastila. Oh. Sila yung rumoronda. Baka yung Pilipino rin tinamaan sa mukha. Sabi doon, yun, doon nagsimula yun. Sinvergüenza. Clorox ini. Sama diya, bay. <laughs> unsa ni? Unsa ni? unsa ni? Unsa ni bay? Sama diha bay sabi. Ano ba sa Bisaya yun, ano? Malansa. Sama diha bay. Parang parang lanto, parang ah, anso. Parang Sana, ganun. unsa, unsa ni bay? Lanto ni. <laughs> malanto. Malanto i. Eh. Malanto. Parang, ano? parang baho din, mabaho. Ano yung mau, ano? Hmm, baho ini. Lansa ini. <laughs> Sabi gano'n ng isang Espanyol, yan, bastos ka. <laughs> Sa mukha ka rin nilalabasan. Ay, sa mukha nilabasan. Kala, kala lang. Pero si Padre, Damaso, nagtatalon daw eh. Nagbaging palayo. Ito, bilis oh. Tinakasan. Nalaglag yung manok. yung manok, Sabog Bu- buhay, buhay yung ano. Patay, 50-50. <laughs> Ang laki raw ng butas ng puwet. kala raw ng, mga- kala raw ng mga Espanyol, nilagyan ni Padre Damaso ng mangga yung puwet ng manok. Inimbestigahan daw sa palasyo. Ganun kalaki. <laughs> Inimbestigahan daw sa palasyo, Dre. Yun, pag pagdating sa palasyo, tinapat sa pre, sa parang presidente ng mga Kastila, nawakan yung manok. Ano to? Ang laki. Ginanon daw. Butas daw. Parang ganyan kalaki oh. Parang ano daw. Parang gumaganong-ganong pa daw eh. Yung bubuka-buka, close open, pero hindi na magsara. Kinalikot ngayon nung ano, nung gwardiya si Bilyong Buwet. Sabi ganun, sabi nung, sabi nung gwardiya si sabi nung gwardiya si Bildo sa puwet ng manok, paglabas nung daliri, sabi ganun, Ha! Eh, Ito yung nasa mukha mo kanina. <laughs> Parehas lang. Parehas lang. Ginanon po, tinikman. <laughs> Siya nga! You're the man, sabi niya. Unsabay, sabi, unsabay. <laughs> Bisaya din pala. unsabay. Clorox ini, alansa. Kaya kala nila kasi, dahil manok, kala nila may babae. Kala nadurog lang yung itlog sa manok, kaya akala egg white, uh, egg white. Yun ano, no? Hinamoy. Ito yung nasa mukha mo kanina. Yun pala. Yun pala yung ano ni Padre Damaso yun. Singa. Singa ni Padre Damaso. Ang bastos ni Padre Damaso. Kawawa yung manok, gumagano'n doon. 50-50 eh. manok, durog-durog dahil laman loob eh. <laughs> Gamangga. <laughs> Gamanggay kay Padre Damaso. Ay, nako. Yun na nga. Yun na. Amit, kumatawag ba? Hello? IFM. Itanong mo kay Kuya Jobber. Kuya Jobber! Yeah, mean! <laughs> Happy birthday, Kuya Jobber! Oo nga, no. Parang sa ano lang yan, ha? Ah. ano ba yun? Sa ko ba narinig Sa mga party ng mga bata? longest breath ata yung title ng mga ganong ano, Mm, laro. Longest breath. Oh, kung, mm, longest breath. Kumusta ka na? <laughs> I'm, I'm a eh. little bit funny. Ano? <laughs> Funny ka naman kaya talaga. I'm a, little bit. I'm a little bit sad, you know. Oh, bakit? Something happened to me. Oh, bakit? Somebody broke my heart. Kayang tanggapin! sa akin! Hindi at hirap! Galit agad. Pumunta yung mga rockista. Ano? Rockista. Oo, galing sa lalaki. Laban! Laba ko na! Marinig! Ay, kore na tayo! oh, para matanggal naman yung, okay. ano, yung sakit na lalamunan mo at ng puso mo. Ito, kausapin natin siya. Hello! Hello? Hi, Dre! Magandang gabi sa'yo! Uy! Oh, para ka na gugulumihanan. <laughs> Nangyari? Na-forget ata. Ha, ha, napagaling. Yes, I po, Kuya Jobek. Oh, gawin mo na. Baba mo na yan. Tatanong ko nga po eh. Oh, ano ba? Ano ba? Ano bang gagawin natin? Anong assignment? Ikaw ata ipapasagot ng assignment nito. Parang ah, hindi kinukonsinti ata kita. Anong oh. assignment mo? Kay, kaila, ano ba? Kailangan ko bang gamitan ng libro yan o ano? Mm, baka kailangan po. Oh, sige, parnig. English po eh sa English po. Well, <laughs> yan na naman. What about if it's English, I don't need a book. Because I'm fluent in English. Kay ba, susulat ko yung sinasabi nyo, ha? Okay. Yung, ano. Sige. Give it a question. Pakiki-explain <laughs> lang po yung, ano, mm. love is reality. Love is reality. Yun po kasi nasulat ko, eh. Ah, sige, sulat mo na to, ah. Opo. Dear Jobbert. <laughs> Dear Jobber, first of all, thanks for your concern about my health and studies. I like you naman eh. You make me laugh every time we meet. You have a strong sense of humor and that's the best thing I like in a person. <laughs> Kaya lang minsan sumusobra. Nakakasama ng loob na ibang tao. Ano ba yan yung assignment mo? Love is reality? Opo. Para slam book naman natin. Ha? Love is real. Love is real. Love is reality. Ano ilalagay natin dyan? <laughs> Kasi bu buwas na yung ano yun. Eh, oo nga. Ano ba eh. yung pinapagawa ng teacher mo dyan? Sa... Ano subject ba yan? English. Wala ka naman, Pilipi. English. Oo nga. Sorry. <laughs> Social studies. Hello? Hello? <laughs> oh, anong gagawin natin? Sasagutan natin yon. Opo. Love Ay, is reality. Po, naging, ano po, meron pong dudugtong na ano, na love is tapos po, naisip ko po yung Love is Reality. Ah, Love is oh, blank. Love is blank. Oo, tapos sinulat ni Love is Banda, Reality. alam mo kung saan makikita yan. Lahat ng love nandyan. Oh. Opo. Al- tingnan mo sa Bible. Oo. Oh. Yung love, meaning ng love. Sa Eh, Matthew. Tagalog po dun, walang English. May ano, ka ba? English. Love is patient. love is kind. Love Kaya, doesn't sinulat na po yun ng mga kaklase eh. Ah, sinulat na ba? O sige. Love is Love is blind. love is, love makes the world go round. Kinakopy niyo naman dun sa... Copy mo. Sulat mo na to. Opo. Love. Love. Love is blind. love is... Uh, Love is... Uh, tulungan mo naman ako, Yumi. Teka lang, tinutulungan na nga kita. Ito na research ako. Love is... Um, Asa na yon? Ayan, meron na ako nakita. Ano, ano, Baka makatulong to. Kasi, oh. teka lang, yung libro ko nga, inaano ko eh. Wala kasi yung tinulat na love dun eh. Wala? Wala, hindi sa... ako mahilig sa love eh. Ikaw Magmula pa, ngayon, pinagpupunit ko na ngayon, pinagpupunit ko na yung tungkol sa love dahil nabigo ko, saktan ako ngayon eh. Sobrang sakit. Love. Ayan, love is a many splendid things. Oh, sulat mo. Okay? Love, love, love hurts. <laughs> love, love hurts. Love, exciting and new. <laughs> Oh. love is like a rosary. It's Demo, <laughs> love. Asal mo, love, exciting and new. Tapos love, come aboard. Love, we're expecting you. Love, boat. Promises something for everyone. <laughs> The, the love boat. Di ba? Naganda ka. Love, exciting and new. Love, come. ang mga hita, maliit ang paa. Bumibili nga sa children's, ano eh, shoes eh. Kasi yung paa niya, three and a half. Pero simple yun ha. Pero naman, yung pala, yung hindi ikinalaki ng parte ng katawan niya, nandun lang sa isa na ilagay lahat. Doon sa may bandang doon. Bandang doon, grabe oh, parang ano, mustas. <laughs> Ay, hindi pala. Basta ewan ko, parang murkun. Pag Pasko, parang murkun, laki haba. Kaya nga. Parang ay, e, ganyan no. <laughs> Ayan ganyan na ganyan no. Curving ay? Curving ay. <laughs> ay. E? Hindi, yung ay lang na. Kaya nga nung ay. Yung kulay pula, ganun din, kulay pula. Pare, <laughs> ayokong tingnan yan. Naalala ko yung kumpare ko. Nakita mo na? Oo, oh, eh, siyempre, minsan sabay kaming, ano, pagka ah, medyo nagkailuman, minsan nag, pre, sabay tayo, Dre, dito. Sabay kayong? jumijingle. Jingle. Tapos biglang, Bert, pa. Oh, Nel, ayaw mo nga andyan! Bawal umiwi pagkasama mo yung bote. Hindi bote to. Kala ko bote ng beer. Yung pala, hindi. Yun na yun? Yun na yun. Katakot yan. Eh, eto, Kuya Jobert. Uh, mm. Ito, sa text tayo, Kuya Jobert. Mm. Kuya Jobert, may problema po ba pag iba ang relihiyon ng, ami, ng girlfriend ko. Wala namang problema kung iba ang relihiyon ng girlfriend niya eh. Ang magkakaproblema dyan kung paano sila magkakaintindihan. Halimbawa, kung paano ikakasal. Mm-hmm. Diba, paano? Kung yung pamilya ng babae gusto ikasal sa ganitong simbahan, ikaw naman gusto mo ikasal sa simbahan nyo, di magagastusan ka. Di ba? Para kung gusto niya rito, oh, di gagastos ka ng isang daan libo sa kasal mo rito kakasal mo na naman agad sa kasimbahan nila, sandaan libo ulit. O, oh. walang problema sa, pa kung magkakaintindihan kayo na ikasal doon sa simbahan nyo, yun lang, yung mga kamag-anak din, yung nanay tsaka tatay, minsan hindi sila pwede. Tapos minsan may reliyon na, ano, di ba, na may pwedeng gawin na hindi mo pwedeng gawin. Kung sa reliyon mo. Sa reliyon mo. Mahirap. Pero kung nasa inyong dalawa yun, kung nagmamahalan kayo, Paano yung pag-uusapan nila? Yung ganun? Oo, pag-usapan nyo. Kung gusto nyo, bindisyon na lang tayo ng pare. Tapos pakainin mo ng tigi-tigisang champurado yung bisita. Goods <laughs> na yun. Champurado na lang po kasi hindi po tayo nagkakaintindihan kami po eh. <laughs> champurado lang. Tapos, <laughs> tsaka, eh, yun nga eh, dahil mag, medyo complicated nga yung kasal. Hindi naman magpansit. Hindi, champurado para iba. <laughs> champurado. ang baduy ng kasal mo. Boy, ang bakong kasal! Ito na, reception na. Ano yun? Yung cake, champurado rin? Meron pa kalap, yung kalapati pa, yung mga, yung ano, yung binibili pa sa simbahan, yung mga kulay-kulay. Maya lang, maya yung ini-injection na ng Oo, para magbago lang yung kulay. Nilalagyan ng ano, kalburo. yung mga kawawang ibon. Tapos yung mga, yung ninong mo, naka ano lang, naka lang. Tapos walang t-shirt. Parang, Labas parang hinablot lang sa tabi-tabi. <laughs> Binastos na kasal. yung ninong mo nagtitinda lang baseball. Pare, laki nga! Pirma mo to! Surini. Tapos isang ninong mo nanginginom sa kanto. Pre, pirma mo na to. Hindi ako marunong magsulat. Tamark na lang! Nabusan pa ng gin yung papel. Tinan mo yan. Nagkagulo-gulo na tuloy yung... Basta nagkakaintindihan kayong dalawa. Oo, importante kayo. Kaya nga magkakaroon ng... Eh, kung ikaw na magkakaroon ng conflict yung kasal mo, magiging hindi valid lang yan. Magchampurado ka muna. <laughs> Kumbaga pre-wedding. Pre-wedding muna. Try, trial, trial muna. Pre-trial. Ah, pre-wedding. Ah. Nimbitahan po namin kayo sa pre-trial wedding namin. Ang handa muna po, champurado. Pero meron pa kaming dessert. Anong dessert? Lugaw. lugaw. Ginataang lugaw. Dessert. Baduy. Tapos yung iniinom, arnibal lang, walang sago. Walang aatid yan. Dahil alam mo naman mga Pinoy, pag sinabing kasal, laplapan, kainan yan eh. Pag naamoy ng mga bisita mo, champurado lang ang da mo, sisilip lang yan. Ay, champurado. Ejichismis <laughs> ka pa. Uy, kinasal din sa atin, no? Sa kabilang barangay. Alam mo kung ano? Handa? Sampurado? <laughs> Kaya? Tatlong ano pa? Tatlo pang mga, mga kamangkok na malalaking champurado. Nilangaw, walang kumain. Kahit ibigay mo sa pulubi, eh, namimili na rin yung pulubi ngayon eh. Malamang, ang bisita mo sa reception, yung mga pulubi dyan sa kanto. Kain po, kain po tayo. Ano wala ba yung sabaw dyan? Kahit sabaw lang. Champurado <laughs> din yung eh. tabang-tabang pa niyan ni. Eh. Ang putla-putla, manong. Dire mo yung super mo. Nakakaya. Yung mga pulubi pag magpupulaan pa yung handa mo. Ah, kain, kain po kayo, manong. Tinipid, ang putla. Ang putla-putla. Tapos yung kanin mo, parang yung tig na 1950 lang. Ang mapupulang la... <laughs> ang tabang kuya. Ito mga ganun pa yung mga nagre-reklamo sa'yo. nagre-reklamo pa? Hmm, mapili kaya yung mga pulubi minsan. Minsan lalagyan mo na sabaw. Kuya, pingi po kanin. Kaya <laughs> mo kanin. Kuya, lagdag mo sabaw. Lagyan mo sabaw. Tapos pag binigyan mo na, oh, ayan, kain ka na. Kuya, akin na lang po yung karne mo. <laughs> Ayaw ka na rin nilang pakainin. Ikaw bandang ikaw na lang magsasabaw. Ganun ang kasal mo, champurado party. Mabuhay ang baong kasal! Champurado na rin itapon mo sa kanila, oh. Huwag na yung bigas. Itanong mo kay Kuya Jobber. Hello? Hello, good e- morning. Good morning, Morning. sir. Oh, good morning, Kuya Jobert. Good morning. Kuya Jay, tagal mo na wala. ah. Ah, oo nga, nakabalik na. <laughs> ah, talagang taga-subaybay sa atin to si Kuya. Alam mo yung pag wala ng partner at pagbabalik, ha? Oo, na-miss ko yung boss ni Kuya Jay. Yan. Na-miss ka rin namin, eh. Oo. Actually, ako yung tumawag dati. Okay. Ako yung naka-exing, naka-exing Ay! <laughs> Tingin? Ay, hindi na. Sa Hindi na siya. nagsimula yung maiksing Oo, shirts. salamat sa'yo. Ikaw ang inventor nun ha. Pero ngayon, Kayo nagbansag sa akin. eh. mukhang ano, okay na ngayon, Dre Hindi ka na nagsusot ng ganun ngayon. Hindi na, nagbago na. Apir! <laughs> Yan. Ano ngayon ang may paglilingkod namin sa iyong bagong ah, problema? <laughs> Yung kapitbahay namin. Taga saan ka ba? Ah, di malaman nila, baka nakikinig Ah, sila. Oo nga pala, sige. baka sige, pag- kunyari nasa Bon ka lang. Ah, hindi, Commonwealth. Kom, naku, oh, maraming tao dyan. Anong problema dyan? Yung kapitbahay namin, malaking pamilya. Malaking pamilya. Oo, tapos hmm. lagi nakahamba lang sa dadaanan namin. Ah, saan Kami, kami pa nahihiya dumaan. Malaking pamilya. O, may mga ganyan, oh. mga para iskinita yan eh. Tapos ano, pagkakain sa labas. Uy, Sa labas, parang sila na may-ari ng buong paligid. Mga gasboard, gano'n, nag-gasboard. Nag-inuman, mga gano'n. Oo, ganun kaya ganun kaya. Oh. Tapos, yung gate nyo, sa banda? Dadaanan sila, nakamba lang. Naku, mga ilang pirasong pamilya yan. Tatlong unit. Tatlong unit. Mga ilang tera, ilang tao yan? Malalaking pamilya eh. Dami? Mahirap ka banggain. Tapos nagpa-party. <laughs> Ang ingay-ingay. Oo, ganun. ko. Kahit gabi. Ay, may oras naman sila. Kaya lang. Ah, pero may ingay mga bunganga. <laughs> Oo, Yung mga nagtatawanan, parang sila lang ang may buhay na gano'n. oo, Pag ganun. nagkikwentuhan, kala mo, ang lalayo, pero ang lalapit lang naman sa isa't isa. Mm. Hoy, Uy, pala nakakatuwa yung ano, ah, ah, ah lahat nga ganun. Oh, Nakabanas nga yun pag natutulog ka pati, no? Tapos pag pagdadaan ka, nakaharang, parang walang na, ano, walang pakialam. Oo, oh, ikaw pa yuyuko. Ikaw pa yuyuko. Ano pa yan mga yan? Siga! Makikiraan po. Makikiraan po. <laughs> Kaya mo, nagkikwento kami. Ganon. <laughs> ganon. Parang ganon. Siga sila. Mm. Ganito ang pinakamaganda dyan Una, meron ka bang kakilala ron sa pamilya na yan? Mm, meron. Sino? Mga, ba nakadikit mo rin? Ay, hindi rin. Kabatian lang. Ka, o, kabatian. Ka, kaangatang mata mo lang. O, ganun, kataas ang kilay. Hmm, taas ang kilay. <laughs> Pag talaga nakakadistorbo na na ganyan, pwede mong ilapit sa barangay yan. Hmm. Hmm. Baka pwedeng pakiusapan muna. Pwede mo muna kausapin. Baka pwede naman, pre. Minsan kasi, Nag-iingayan din kami. Baka pwede naman minsan. Araw-araw ba sila nagpa-party? Hindi naman. Araw-araw nagchichismisan. Chismosas! Mga chismosa! Yung may mga kargang anak, mga nakadaster. <laughs> Parang gano'n. Naku po, ang hirap nga kabanggaan niya, mga palengkera yan eh. Oo. Galit pa yan. Kiki, alam na, eh, buhay na may buhay ha! Ah. Chismisan kami dito ha! Ah. <laughs> Galit Pakialaman ha! Ah. Dadaan ka lang nga eh! Sa inyo na yung gate niya! <laughs> Mm, ganun pa yan eh. Kaso nakahamba lang. Tapos pagka nagreklamo ko, minsan ikaw na yung buong bibig nila lagi. Yung kapitbahay natin ito, mga walang pakisama itong mga yupak na to. Nag-iingay lang naman tayo, galit pa! <laughs> Alam mo yung mga pamilya na yan, mga ano yan eh. Ang walang pakisama yan dito sa lugar natin. Kala mo, di lumipat kayo na ibang bahay. Mga gumaganong-ganon pa yan eh, no? galit nga eh. Sila pa yung galit. May granada ka ba dyan? <laughs> joke lang. joke lang ha. Wag, joke lang. Ganito nga, kausapin mo muna sila. Kung hindi sila madadaan sa pakiusap, barangay. Barangay? Barangay. Ano yan? Ang tawag dyan na ano? Ano yan, Kuya Jobert? Anong violation nila ano dyan? Ano yan? Uh, public disturbance. Mm-hmm. Of Basta yun yun, alam nila yan eh, sa barangay. <laughs> sakop mo ng barangay. Oo, sakop ng barangay. Alam ang barangay kaya tinatagang barangay para sa mga maliliit na problema na ma maaaring ayusin lang dyan sa barangay para hindi na kayo dumantong pa sa uh, sigado. Kaya eh, paano kung may asosasyon? Ayun, mas maganda kung may asosasyon. Pero kung yung mga asosasyon, kachismisan din nila. <laughs> sila mismo. Sila mismo ang asosasyon din. Hawain ka din yan. <laughs> Sa barangay ka kasi paganda sa patas. Barangay talaga. Oo, oh, ireklamo mo. Ibi mo, masyado na silang nakakasagabal sa daan. Baka patayuan ka ng flyover ng barangay, pwede ka nang dumaan dun pataas. Gama <laughs> na sila sa baba. ha? Ah, pag sobrang, Siga, sigang pamilya. Sigang pag- pamilya daw eh. Bang, may mga nakasukbit bang 29 pag nagkikwentuhan? <laughs> Mga pulis, mga bay baril-baril ba? Aba kaninong pa si barangay captain. Oo, mga At, kumpare pa si barangay captain, mga kagawad, kainuman, hmm. magdamag. Naku po, pag nagsumbong ka dyan, ikaw naman masyado ka ring reklamador. Mga ganun pa yan. <laughs> Kawawa ka. Hindi, hindi naman siguro. Well, Makiusap, di ba? Makiusap ka, lalo na ngayon mag eleksyon Oo. Gusto palakas nila yan. ngayon eh. na mata- mapayapa dahil kailangan nila ng maraming boto. Hmm. <laughs> Mabait lahat yan. Tutulong at tutulong yan sa'yo ngayon. Hanggang mag election pa, ah, dalian mo. Kasi <laughs> baka pagkatapos na election, medyo mabagal-bagal na Magalit pa si Magalit Captain. pa si Cap. Ano ba? Ngayon, ngayon malapitan. Ano ba maipaglilingkod ko sa'yo? Ganun ba yan eh? <laughs> Maamo yan. Eh. Magandang ah, araw po, Kapitan. Magandang araw naman, tuloy ka. Yan. Kaya ngayon, agapa mo na kasi pagka medyo tapos Pag na election. na. Kapitan, Hindi na ako papansin. Kapitan, magandang araw po. Ano na naman problema? <laughs> Puro kayo problema! Kakapi ako eh. <laughs> Ayaw pa ni Torbo? Ayaw. Kapitan kasi may reklamo. Ay, punta kayo sekter sekretarya ko. Kaya nga ako may barangay tanod dito eh. Galing. Oo. Tira na! Nag-chess pala. <laughs> Totoong it. Ano na ba? Yan tuloy. Napawa ko. Man! Istorbo kayo sa mga trabaho dito sa pisina. Ilak na yung pito! Lak na yan! <laughs> si Kagawat, tutulog-tulog, batukan kita dyan eh. Ganun pa si Kap. Galit. Galit. Sabi ni Ingsar ang may kita tayo dito. Ano yan? May mga pera pa, itago sa ilalim yan. mm, ganun. Nalaglag tali mga barya, naghalo-halo na yung pera natin dito. Ganun. Kaya nga yung aba, tabayanan mo. Naghalo-halo. Ganun. Hindi mo na taranta nataranta tuloy. Pinaghalo-halo ang mga pera. Panalo na ako eh. Oh, wala nang bawian to. <laughs> Akin to. Kapitan ako. Sa kanya lahat ng punta yung pera. Yan. Kuya, yan. Barangay mo na lang, ha? Sige, kuya. Salamat. Sige. Total, kasali ka na sa amin. Sa IFM, siguradong... Enjoy ka. Itanong mo kay Kuya Jobert. Hello, magandang araw po. Ay, umpisa na. Tapos na. na pala. Naulit lang Pero may mga talagang ganun na mga... Kapitbahay, maraming Kapitbahay. ganyan. Mga walang pake. Mm-mm. Chismoso, chismosa, Makikita. inumin, nagiinuman, tawa ng Dadaang tawa. ka- Daan, public, di ba? Public Nag- property yan. Eh. Video kay magpakailanman. Oo, oh, ang dami. Lalo na sa, sa amin pag uwi. Ha? Hinaharang, hinaharangan. Naku, di, mga yung tao. mga tricycle, hindi na makadaan. Wag kasi may po, birthday. Huwag naman po kayong ganun. Hindi naman po kayo may ari ng daanan. Tsaka yeah. na nakakadistorbo po kayo. Hindi lang kayo nakatira sa barangay na yan. Ngayon, kung mayaman na kayo, bumili kayo ng sariling barangay nyo. Mga Gusto. disturbo kayo. Sa disturbance. Ano yan? Anong, anong... Disturbance of peace and happiness. All the way. <laughs> Tapos kayo pag kayo ang nag uh, may celebration kayo. Tapos pag kayo na, yung kapitbahay Oo. niya naman, minsan nagsi-celebrate, maingayan lang kayo ng konti dahil malaking pamilya kayo, maya magsiga-sigaan na kayo. Hoy, ingay nyo ah. Pag hmm. sila, ah! Hindi tayo mabanggain dito, marami tayo. Pito angkel mo rito. Tsahin mo, lima lang, pero pumapalag. <laughs> si barangay. sa barangayan. Tap. Kunin niyo na yung pera. Samin niyo na yan. <laughs> teka lang, teka lang. Teka lang, mag-domino tayo. <laughs> Domino. Kung may mga ganyan kaya din. Ano? Marami yung ganyan na. Ah. Hindi mga... tayo nagsisinungaling. Eh. Mga barangay hall minsan, ginagawa nilang ganyan. Tungit. Tungitan, sugalan, bunutan ng mga patay na buhok. May ganun ako nakitang barangay hall eh. Naglilinis ng kuko si kapitan sa mesa, nakaangat. Nakagat-kagat yung kuko pa. Kap? Kap! Bakit? Kagat. Kinakagat. Kinakagat yung ko sa paa. Eh, eh siyempre, nakita. Kapag na hapon. Ano yan? Bastos ka. Hindi kayo kumakatok eh. Mga ganun. Padungan mo. Oo nga, may ganun, may kapitan, may ganun, ang taba-taba pa nga. Mga ah, ganun, oh. Mga ganun si kapitan. Kap! Naman! Nakakahiya. Si Kapitan, nakaangat, naka-shorts paminsan, naka-kalsusilyo lang, nakaangat. Sa mesa pa nakaangat yung paa. Nakagat-kagat yung hinlalaking ganyan, yung kuko. Pweh! Ano ba? Patay na. Patay na yung partner ko, mga kaibigan. Dahil kay Cap. Si Cap. Alang niyang mga kapitan. ah, si Cap po. Oh. Ang seryoso pa naman. Cap! Pweh! Ding. Siya sama na! Sabi daw. Ah, gumagano daw. Si Kapitan. Kinakagat yung kuko sa Bastos ni Kap. Ano ba namang klaseng barangay hall? Walang kagalang-galang sa barangay hall. Ginugupitan yung paa, bibigang ginagamit. Dinidedi pa yung hinalaki. Habang nagbabasa ng dyaryo. Habang nagbabasa ng dyaryo, dinidedi yung paa. Kape! Ano ba? What's the problem? They don't respect me? Pre! May ingroon sa bibig. nakakainis kasi binoto mo yan tapos silang ginagawa sa barangay. Oo! Nangungulangot. Ganun, nabang kinakausap mo, biglang kap, pinapahid sa mesa, ilalim. Pre! Magano? Storbo ka. Storbo kayo! Huli mo, ganun, ano, nakaangat. Seryoso pa eh. Kagat-kagat yung kuko. Kadiri! May nail cutter naman. Hindi, Hindi, may mga yung kinalakihan niyang ganun. Kaya pinapahaba pala niya yung kuko. Minsan ganun interest niya ni. Kagat to. Kap! Hoy! Hoy! Huli ka. Ah. Tosbas. Batiin mo na nga yan. Magandang araw po, Kap. <laughs> Hey! araw sa mga nakikinig ng sa IFM na maraming pakikinig. <laughs> maraming ingram sa bibig ni Kap. 584-5545. Tawag na Kap. Huwag kami disturb eh. <laughs> Ito